Výčitok jeden. Príjemný dobrý večer, milí naši poslucháči. Ja som naozaj veľmi rád, že vám po dlhšej dobe môžem opäť zvestovať radosnú správu o tom, že aj v roku 2026 budeme pokračovať s ďalšími dielmi relácie Ariadnina Niť. My sme sa tu takto posledne zišli pri tejto našej trojhodinovke slova a hudby dosť dávno. Ak sa nemýlim, tak to bolo ešte koncom minulého roka. Takže načakali ste sa, alebo načakali sme sa naozaj dosť. Takže dobrá správa na úvod, relácia Ariadni na niť v rádiu Slobodný vysielač pokračuje ďalej. Tuto niekde som optimistické správy <laughs> vyčerpal a poďme k našej dnešnej téme. Ako ste si iste všimli pri pohľade do nášho programu, budeme sa my dnes večer venovať hroznej, zúfalej, nespravodlivej a doplňte si k tomu ďalšie prívlastky, zkrátka príšernej vojne, ktorá sa rozhorela na Blízkom východe, potom ako Američania s Izraelčanmi opätovne začali bombardovať pred niečo vyše mesiacom Irán. Opätovne hovorím preto, lebo už niečo podobné urobili Spojené štáty s Izraelom nedávnej minulosti, ale to bola len taká akoby skúška. Vtedy to ich bombardovanie trvalo len pár dní. Americký prezident Donald Trump vtedy vyhlásil, že všetky ciele ich vojenskej akcie boli splnené a prešlo pár mesiacov a Irán je pod bombardovaním opäť. Stále, dodnes. No, musím sa vám, milí naši poslucháči, s niečím priznať. Teraz po druhý krát, keď tí Američania začali 28. februára tohto roka eh, po druhý krát bombardovať Irán, tak eh, na mňa vám na mňa vám padla tak, taká strašná ťažoba, taký, taký neuveriteľný pocit zúfalstva, aký som už dávno nezažil. Mne vám to prišlo všetko tak strašne ľúto. Taký hrozný smútok na mňa padol. Taká nejaká beznádej, že sa opäť deje niečo zlé a nespravodlivé a že nič sa s tým nedá robiť. Prišlo mi strašne ľúto tých Iráncov, že tých Iráncov, ktorých Američania s Izraelčanmi zase raz oklamali. Lebo rovnako ako pri tom prvom bombardovaní, tak aj teraz pri tom druhom sa tvárili, akože chcú s tým Iránom rokovať a špeciálne predstavitelia USA sa tvárili, že naozaj sú ochotní sa aj dohodnúť, že keď Teherán v niečom proste ustúpi a a pristúpi na nejaký ten kompromis, tak oni tú svoju vojenskú akciu akože odvolajú a že nebudú nikoho zabíjať, nebudú nikoho bombardovať a tak podobne pamätám si, ako dnes a vtedajších rozhovorov medzi USA a Iránom opäť hovorili, ako pri tom prvom raze, že, že, že rokovania sa dobre vyvíjajú, že sa to uberá dobrou cestou, že nebude vojna. A bum, ako blesk z jasného neba, na druhý deň zasypali Američania Iráncov bombami. Tak hneď v úvodných hodinách keď začali to bombardovanie, tak ako viete, zabili tam hlavného duchovného vodcu Iránu, vyzabíjali spolu s ním aj celú jeho rodinu, alebo takmer celú jeho rodinu a vyzabíjali aj časť politického a vojenského vedenia krajiny. No a ja keď som toto všetko sledoval, tak ako som už spomínal, také strašné pocity mnou lomcovali takého takého zmáru, že, že všetko to snaženie je vlastne zbytočné, lebo, lebo tí silní si tú svoju vôľu pretlačia bez ohľadu na pravdu a bez ohľadu na nejakú spravodlivosť. Tak poviem vám, že to bolo dokonca so mnou tak zlé, že ja som vám zavolal Emilovi Pálešovi, keď sa toto všetko dialo hlavnej postave tejto relácie. Možno to <laughs> aj sám potvrdí o malú chvíľu. No a viete, čo mi povedal? Vtedy, keď som mu zavolal, taký zničený po tom bombardovaní, tom porvotnom bombardovaní Iránu. To tak skrátka asi toľko, že, že nemá význam sa tu teraz rúcať, pretože možno je to napokon práve tak, že na pozadí tej všetkej nespravodlivosti a zlá a tej zúfalosti nám tu svítá nová nádej tak napokon aj znie názov našej dnešnej témy, že Irán, Amerika, multipolarita, svítá nám nádej uprostred zúfalstva. Takto znie naša dnešná téma. Tak si vravím, že čo povedať záverom tohto môjho úvodného slova. Tento týždeň vo štvrtok zavítala e, do jednej z našich relácií, konkrétne do relácie Opony, Mirana Bielková Mira Nábielková je dlhoročná jazykovedkynia a vysokoškolská pedagogička, ktorá na Pražskej univerzite vyučovala slovakistiku. No a teraz to podstatné a prečo vlastne e, to spomínam ako to súvisí s našou dnešnou témou. Tak Mira Nábielková tento týždeň vo štvrtok v tej relácii opony si zaspomínala na pohnuté obdobia druhej polovice 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku, keď tamojšia maďarská moc začala zatvárať slovenské gymnázia, čo bolo vlastne obdobím najtvrdších zásahov uhorskej vlády proti slovenskému národnému životy, životu. Slováci podobne ako iné národy Rakúsko-Uhorska, ako viete, mali byť v tej dobe pomaďarčené. Za týmto účelom bolo potrebné odstrániť slovenské školstvo ako základ národnej identity. A tak postupne zanikali slovenské gymnázia jedno za druhým, až napokon v roku 1875 bola definitívne zrušená aj Matica Slovenská. Tak si teraz predstavte, milí poslucháči, aké to muselo byť ťažké pre tých slovenských dejateľov, ktorí horko ťažko tieto ustanovizne v tom 19. storočí vybojovali, vybudovali, pretlačili, postavili a financovali z dobrovoľných darov obyčajných ľudí. Taký to musel byť pocit zúfalstva pre nich, keď videli, že všetka tá ich snaha bola vlastne márna, lebo, lebo gymnázia slovenské sa zatvárajú a vyzerá to tak, že, že po maďarčeniu Slovákov už nič nestojí v ceste. No a v tej dobe, takéto najväčšieho, toho najväčšieho zúfalstva, tak v tejto dobe bez nádeje, v čase zatvárania slovenských gymnázií na konci alebo v druhej polovici 19. storočia berie do rúk peroslovenský spisovateľ Jan Boto a napíše báseň s názvom Vrahom. No a práve tá spomínaná Mira Nábielková nám túto báseň vo štvrtkovej relácii opony pripomenula. A ja by som bol teraz rád, keby ste si ju vypočuli, ako nám to prečítala tú botovú báseň. Tak poďme na to. Odpadol kvietok jeden, červy, nasýťte sa. Veď vám i tak dlhý deň nedali nebesá. Slávte si triumf sily, však to i Mongoli triumfy vráž slávili, a kdeže sú boli. Obtnite mladé lipy tie vetve zelené, Príde jar, sila skypí, koruna vyženie. Padol oltár obetí, junač naša zbytá, prápor svetý rozniesli barbarské kopytá, zvíťazili, no hamba na ich sedí zbroji. Hrad padol, ale pravda naša stojí. Zatkli prameň živý. Oj, deti sokolie, nebojte sa. Vôd majú ešte naše hole. Tak, tak to bola, <laughs> milí poslucháči, Mira Nábilková, báseň Jana Bota z čias hroznej beznádeje a zúfalstva. No a pozrite sa, kde sme dnes. Tak dnes nielen, že máme vlastné ško slovenské školy, ale aj štát, aspoň teda zatiaľ. <laughs> Tak to je len také, takéže povzbudenie na úvod tejto našej dnešnej témy, že že ako vidíte, tak aj z minulosti by ste našli kopec takýchto príkladov, E, že kedy sa niečo javí ako taká ťažká beznádej a že napokon to môže mať aj dobrý koniec, ako tuto v tomto prípade. No a presne tak, možno aj v tejto blízkovýchodnej tragédii, ktorá všetko urýchľuje, nastal napokon možno ten najvhodnejší čas pochopiť, o čo sa tam vlastne hrá, o čo komu ide. A možno práve cez toto strašné utrpenie sa nám konečne otvoria, alebo príde tá možnosť otvoriť oči. Napríklad že by si mohla otvoriť aj oči taká Európa, ktorá bola doteraz takým odpudivým lokajom a sluhom Spojených štátov amerických pri všetkých ich vojnách a zlodejinách. Tak práve preto je tá dnešná téma tak pomenovaná, že, že na pozadí toho zúfalstva nám tu možno s otáznikom svítá nejaká nádej. Tak o tomto by sme sa dnes večer radi pozhovárali, milí naši poslucháči, spolu s vami, samozrejme, ktorí ste sa rozhodli túto našu trojhodinovku slova a hudby počúvať a možno do nej zasiahnuť svojimi mailami na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No ale nevítam len vás, ale samozrejme aj hlavnú postavu tejto relácie v podobe sofiologa Emila Páleša. Ak teda všetko funguje technicky, tak by sme sa už v tejto chvíli mali počuť na našej Teams linke. Emil, dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Počuješ ma cez... Áno, áno, áno. Či tam mám ozvenu. So zvenom niečo spravíme, ale počujeme sa, takže všetko nám funguje. Tie maily som spomenul, hádam už len poviem, že vám nerušené počúvanie spolu s Emilom Paraje z Bansko-Bystrického štúdia aj Boris Koroni. No tak Emil, poďme a pomaly sa môžeme pustiť do tej našej dnešnej témy, ale ak, ak ešte chceš niečo možno k tomu úvodu, čo zaznelo povedať, tak nech sa ti páči a ja ťa potom navediem. No, no nech sa páči, no. Mira Navielková bola moja kolegyňa, ktorá sedela pri vedľajšom stole na jazykovednom ústave. Spolu sme boli v kancelárii. To ja viem. Od nej. Vieš? Áno, viem, ja lebo som, ja som no. sa jej to pýtal, či ťa pozná. Ona vravela, áno, my sme boli bývalí kolegovia. <laughs> mi to vravela no, Mira. No, tak áno. Takže taký, takýto je svet malý. A Mira mi tak krásne tou básňou štvrtk, vo štvrtok tak ako pripomenula, že veci beznádejné nemusia byť také beznádejné, že veľakrát aj niečo také na úvod beznádejné môže mať dobrý koniec. Tak preto som ho vlastne aj takto, <laughs> takto v úvode pustil. No Emil, zvolili, zvolili sme si túto tému blízko východnú, však teraz všetci o nej hovoria a každý sa tomu venuje, to je téma číslo jeden, ale my to asi skúsime z takého trošku iného pohľa, úhla no, pohľadu poňať. Tak kde, kde začať no, toto naše dnešné no, rozprávanie? Tak začal sa koniec sveta, a to vy neviete ešte, aký to vám ja dnes poviem, že oveľa horší, než si myslíme. A e, nejde vôbec len o Irán. No, ale konce sveta bývajú pravidelne, to ja som spočítal v tých mojich dej, dej, dej, dejinných štúdiách. Takže nie je dôvod vešať hlavu. Konečne sa niečo deje. Konečne na tom <laughs> celom zlom to, to zlo ako keby sa teraz odkrývalo, odhalovalo, ako keby začalo byť tak viditeľné, že ho môžeme poved, poved, pomenovať, uvedomiť si. E, zbytočne som 30 rokov niečo rozprával a teraz zrazu e, ľuďom padnú klapky z očí. No a spoznať to skryté zlo je polovica víťazstva. Takže to všetko ja vám chcem poviem vám taký program. Uh, začnem týmto hneď. Uh, ja som sa opýtal umelej inteligencie, uh, veď ako viete, ona, vždy vie, ona vie vždy všetko tak som sa opýtal, že čo budem prednášať v dnešnej relácii dnes večer. No ona to vedela a povedala, že Páleš bude dnes večer 4. apríla mať e, reláciu o Iráne, USA a Izraeli. Hm. A analýzujem v nej vplyv technologických amerických gigantov a umelej inteligencie na vojenský priemysel. Hm. To bolo napísané na internete, mi odpovedala to ona asi sledujete moje, ako klepem písmena na klávesnici. uh, <laughs> hm, takéto moto by som začal. Ak nepoznáš nepriateľ, svojho nepriateľa, ani sám seba, isto prehráš. Sunce, generál zo 6. storočia pred Kristom, ktorý napísal umenie vojny. No, sú staré pravdy ďalší motív pekný z dejín, že <laughs> Trump je nový Krojsos. Že Krojsos bol král Lídie, to bolo tiež vtedy, v 6. storočí pred Kristom. A bol najbohatší, topil sa v zlate a takto proste. No a išiel sa do veštiarne pýtať, či má napadnúť Perziu, ktorá práve vtedy sa tam objavili nejakí Peržania, ale to boli takí zo Strednej Ázie, takí nejakí nákoni a takíto nejakí menej civilizovaní, alebo čo. No a dostal odpoveď, že keď prekročíš rieku Halis, zničíš veľkú ríšu. Tak sa pustil do vojny, uistený svojim víťazstvom, no ale bola to jeho vlastná ríša. Takže ja by som to takto prirovnal teraz Trumpa ku Krojsovi. To e, orakulum tentokrát bol e, ten vedúci Mossadu Barnea, ktorý mu nahovoril, že udrieme na nich, na druhý deň sa zosype vláda, zbúria sa, bude krátka vojna, za pár dní bude konec a Jan bude náš a zničíme e, veľkú krajinu. No, myslím si, že skôr to vyzerá na to, že Amerika teraz si klinec do rakvy zaklincovala a že je to začiatok konca amerického impéria a že Trump zničil vlastnú ríšu a že to ide dosť rýchlo. Britské imperium skončilo v prieplave, to bolo v 56., keď museli ustúpiť zo Suezu a už to nevedeli udržať skončí americké imperium v prielive? V Ruskom? Môže to byť <laughs> podobné. Teda to, čo vám dnes porozprávam, čo sa začalo, aký je zločinný charakter tej vojny, ten, ten proste, ak sa porušujú pravidlá. Nejaké také tie vojensko-taktické poznámky, že čo sa dá, nedá dobiť, aká je technika, čo a tak ďalej. Potom zhodnotíme, že teda čo vlastne je cieľ a zmysel vojny a že všetky ciele, ktoré boli vyhlásené, sa dosahuje presný opak tých cieľov, čo je také čudné, že žiadna dohoda, žiadavky sú úplne protichodné, nebude dohoda. A e, aké budú následky? No proste kolaps svetovej ekonomiky alebo nevieme čo všetko. Potom by sme sa pozreli na osobnosť Trumpa že teda šialený král, aký je zmetený, vlastne asi nie je pri zmysloch. Aspoň takto vyzerá na onok, že vlastne Ameriku riadi blázon, proste každú chvíľu si protirečí a koná opačne. Niečo je ale na tom dobré a poviem potom nejaké postoje, aké sú, ako sa k tomu vnútri USA stávajú rôzne inštitúcie a ľudia v Európe, čo sa deje vo svete, tá reakcia. A tá dobrá správa vlastne je aspoň v tom, že sa ľudia musia otvoriť oči už takým, tak, to sú také údery mhm. mm. pesťou tváre, že vlastne aj Európa, aj Arabi, aj mnohí iní, aj doma v Amerike to e, teraz začínajú prehodnocovať a začínajú to vidieť inak. Tie veci, čo sa 10 ročia hovorilo, ten pokec, mm O, potom vám ale poviem, že možno Trump není blázon a uskutočňuje oveľa strašnejší plán, než sme si mysleli. A aký? On je šašo, ale v rukách niekoho. Hmm. A potom, jak, neviem, ako to zvládneme, som sa chcel pozrieť na to, že kto je na vine, kto vedie spravodlivú vojnu, čo sa obvinuje Irán z terorizmu, že podporuje, jak je to s tými teroristickými hnutiami jak je to medzi Izraelom a Palestínčanmi, akú to má históriu, kto je tam v práve, kto komu ubližuje. Dá sa to vôbec zistiť a keď to už, to už ide dávno v začarovaných kruhoch do nekonečna, ale keď to nevieme zistiť, vieme to riešiť aspoň do budúcnosti. A kto to chce a kto to nechce riešiť. A nejak toto zhodnotíme odbočíme potom do takého, že čo izraelská lobby, či ovláda Ameriku, akú rolu hrá náboženstvo, lebo zdá sa, že v Izraeli aj v Amerike to majú v rukách náboženskí fanatici, ktorí chcú Armagedon a naozaj akože apokalypsu vyvolať mhm. a že teda náboženstvo není, neprestalo hrať rolu, ako sme si nahovárali. No a nakoniec ale tá moja pridaná hodnota lebo mnohé na začiatku teda to sú veci, ktoré sú aj v správach, hoci väčšina možno nemáte čas to sledovať, ale to, čo sa inde nedozviete, je vždy ten hlbší duchovný pohľad, ten skrytý význam. A tam chcem upozorniť na to, že, že nepomôže nám sa informovať a mať správy, že teraz ideme všetci zomrieť kvázi to preháňam, akože proste začala svetová vojna, a, a, ale, ale a čo sa to iba dozvieme. A kto to robí? Marťania? To hlavné, čo chcem nakoniec povedať, že na čo je tá moja škola angelológie dobrá, aby sme sa naučili namiesto kecov a, a všelijakých to, čo všade sa rozpráva, čo sú iba želania, a účelové všelijaké manipulácie a dezinformácie, sa naučiť vidieť vlastnými očami skutočné hybné sily dejin, čo hýbe našimi životmi, našimi e, celým týmto svetovým dianím a že to nejako nesúvisí s tým, čo sa hovorí, je to niečo úplne iné. Hmm. A my to vôbec nevidíme, sme úplne slepí, proste sme ranení úplnou duchovnou slepotou a na čo je moja škola dobrá, aby sme otvorili ten druhý zrak, ktorý vidí za veci, kde vidíme, aký, aké duchovné kvality, sily, nálady, bytosti pôsobia za vecami, za tým, že niekto niečo hovorí, že vlastne je o niečo úplne iné. A aby sme sa takto začali vedieť sami orientovať a budeme vidieť budúcnosť. Hmm prečo ja som videl za tých 30 rokov, viem niektoré veci hneď a som to povedal dávno a všetci hovorili, všetci vážení ľudia opačne. Ale je to tak, ako ja som povedal nakoniec. Ja vás to chcem naučiť. Ja nechcem byť jasnovidec sám. O, proste to je naša úloha sa to naučiť, vidieť pravdu, vidieť skutočné príčiny veci, vedieť rozoznať proste rozoznávať duchov a budete vždy vidieť, že čo ako skončí. Takže toto by som chcel stihnúť v dnešnej relácii. Mm, to by bol vlastne ten záver tohto celého. No dobre, tak, tak, tak sa nemeškajme, tak poďme hneď podľa tohto tvojho zoznamu bodov, najskôr tým praktickým veciam, že čo sa v tom Iráne deje, kto s kým bojuje, aké, čo sa používa, tak proste na začiatok tie praktické veci. No, začína tak trochu svetová vojna, lebo koľko je tam, neviem, 10 štátov už zapletených, sa to, sa to začína byť domino efekt. Proste je tam Amerika, je tam Izrael, je tam Irán, ale Izrael útočí na Sýriu a Libanon a rozdúhy sa zabrať južný Libanon a čo chcelo to tam zrovnať zo zemou. V Bejrute utieklo milión ľudí z, z, z toho južného Libanonu. Eh, v Iraku sú aj šítske milície, aj šojaké jednotky. O, Irak je bombardovaný obidvomi stranami, jedna krajina aj z jednej, aj z druhej. Z Jemenu Husiovia sa zapojili, vystrelili rakety, že sú na strane Iránu. Kuwait, Bahrain, Emiráty, Arabia sú pod palbou. Zatiaľ sa zdržujú, ale Emiráty už povedali, že majú právo na obranu, že idú do vojny kto tam ešte je zapletený. Pakistan je akože neutrálny, lenže má obranú zmluvu s Arabiou, že keď budú napadnutí, mali by ich brániť. Lenže vnútri Pakistanu je petina šítov a ľudia sú proiránsky naladení, takže to roztrhne ten Pakistan na polku. Rusko bude asi zrejme podporuje z pozadia Irán, Čína z Iránu bere skoro polku ropy a tak ďalej a, a vie, že čo je asi zmysel, že kto bude nasledovať po páde Iránu, takže ak Čína s tou technológiou nechcú sa zapojiť, ale budú z pozadia pomáhať asi. Európa kolíše všelijako, nevieme, čo máme robiť ale sme vťahovaní. Proste už Trump sa rozhorčuje, že prečo posielame lode a vojska. Takže to, to je akože aj prvá svetová vojna, to išlo jak domino. Všetky tie zmluvy a jedno, jeden vťahol druhého, tretieho, nakoniec všetkých. Aký charakter má tá vojna? No úplne, akože všetky konvencie a medzinárodné právo išlo bokom E, Trump, že zbombarduje Irán do doby kamenej, zničím všetkých elektrárne. Oni bombardujú televíziu, univerzity, nemocnice, mosty, továrne, e, novinárov, múzeá, pamiatky historické, všetko zničiť proste. O, e, to ne, nemá žiadne pravidlá, ktoré by mala vojna mať, teda žiadne len vojenské ciele, ale ničiť proste všetko, civilnú infraštruktúru, aby bola neobyvateľná tá krajina, eh, energiu, odsolovacie zariadenia, tak v eh, Izraelici sa chvália noviny, že oni bombardujú nemocnice aj pôrodnice, a čo sa stále, že oni, že tí, tí zlí, že, že zabijajú malé deti a teraz sa chvália, že, že to robíme my Eh, Rusov, keď, keď tam infraštruktúru ničili, tak povedali, že to sa nesuje. To sme ich sankcionovali. A teraz to robíme my. Eh, je to také, no čím krútejšie, tým, tým lepšie. Eh, už v Gaze to robili tak, že priniesli potraviny hladným, tým hľadujúcim No jak sa tam nahrnuli ľudí, tak tam trafili rovno 60 ľudí naraz jednou bombou, lebo tým ušetríš, keď ich zabiješ naraz. Pri tom, jak, jak sú tam pri tých potravinách. O, v, v biely fosfor, protizákonná vec, v Libanone používajú. To je taká vecička, že to keď ťa trafi, tak to robí také popáleniny, že je vidieť ľuďom kosti. Že to prepali krížom cez úplne. Nie, že koža je popálená. O, v Teheráne padá jedovatý čierny dáž z tých, z tých horiacich rafinérií a deti sú chore, proste majú zápaly a tak. O, mm, zákerný nový spôsob boja umožnila umelá inteligencia, o, ktorá už teraz všetko môže v reálnom čase riadiť. Čiže rôzne také zákernosti, že sú dvojité údery, že bombu zhodíš a o pol hodinu to načasuje presne na to isté miesto znova bombu, aby si trafil všetkých tých záchranárov a tých lekárov a tých, čo prídu pomáhať. Aby si zapamätali, že raneným sa nepomáha, alebo zomru tiež. E, Izrael sa chváli, že zničí, zničí nemocnice, aby ranení nemali kam ísť. Umelá inteligencia, ktorá sa volá Where is Daddy, kde je otecko, to sleduje kde si a keď je rodina pokope, aby ich trafili náraz aj s deťmi. Ale že Hizbalách to robí podobne, lebo že čakajú na Pesach, keď je dobrý Žid by mal prečítať z Biblie rodine za stolom, tak vtedy odpália rakety a tak. čiže to sú také, také ako bomboniky. Ako to bolo ten príklad za všetky bola tá, tá škola, kde 175 dievčat a, a ďalších ľudí zhorelo. Teda sa premenili na dym úplne. A, a jak to bolo? A no, Trump, Trump sedel s Exetom a sa opýtali, že to jak ste tam tú školu dievčenskú spálili lebo tam e, e, strelili raketu a o pol hodinu, keď tam nabehli všetci rodičia zachraňovať svoje deti a nejakí lekári, tak vtedy tam hodili tú zápalnú bombu, ktorá ich celých, celý sa vyparili, všetci zhoreli. A, a Trump, že e, urobil to Irán. Irán predsa útočí na civilistov. My vieme, že tí zlí útočia na civilistov. A vieme, že zlý to je Irán. A, takže Irán spálil svoje deti v škole. Ehm, to, da, nie, to je logika. Potom v zápäti povie Trump, že spravil to Irán, lebo ich munícia je veľmi nepresná. Tak najprv povie, že to zámerne, potom povie, že oni si to sami urobili omylom, lebo netrafili, ja neviem, do Arábie, e, ale trafili sa tam, tam doma do školy, lebo mali, mali omyl tisíc kilometrov a vedľa neho sedí Hexed a ten povie ešte tretiu verziu hneď vedľa neho, čiže si navzájom protirečia. No. A potom nejaký reporter povie, ale však na videu vidíme, že tam letí Tomahawk. Čiže úplne presná americká zbraň. A Trump, že o, čo, Tomahawky má dneska, kde, kto? <laughs> ale, ale myslím, že nemá nikto, <laughs> že to majú Američania. A tak sa potom hovorilo v novinách, že to bol omyl, lebo že tam bola nejaká námorná základ, akoby budova, a, ktorú zmenili a bola to už civilná budova a že teda áno, Američania ako keby že to zle vyhodnotila proste tam áno. mali to na zozname a trafili sa tam ale nie, to snať toto, ne, toto si, to nech vás nenapadne takáto vec a generál americký Scott Ritter hovoril, že, že, že bol pritom, že to bolo takto, že oni majú na to samostatné oddelenie, nejaký quad intelligence, ktorá mapuje a neustále updateuje tie ciele a vyraďuje civilné ciele a zaraďuje nové vojenské ciele a že oni už vedeli, že v roku 2016 to je už civilný objekt a že sa to veliteľstvo námorné zmenilo na školu. A, <clears throat> a, a teda, že to chceli vynechať, no ale že minister vojny Hexet povedal, že ani nápad zrušil to celé oddelenie a povedal, že nebudeme vyraďovať civilné ciele, lebo musíme ich šokovať. Musíme zbombardovať nemocnice, svadby, e, proste takéto veci, aby boli ten šok a úžas, aby boli E, ja neviem, aby sa rovno tí, e, jak sa sobášia pred otárov sa vyparili na, na, na popol a, a to, to bolo zámerné, hovorí Hexet, musíme byť letálni, musia pochopiť, že my nerešpektujeme žiadne pravidlá vojny, aby boli z toho otrasení, aby vedeli, že, že, že hoď všetkých zabijeme a že sme, že sme letálni, smrteľní, aby svet videl, že sme profici a že si môžeme robiť, čo chceme. Úplný zámer. Žiaden omyl. Teraz nejaké posúdenie, tak som si pozbieral iba tie to vojenské, že čo tam vlastne chcú robiť, ako to chcú dobiť, čo je cieľ vojenský. Uh, aj generáli vlastne z Pentagonu hovoria, že to takto nejde, že musíme nájsť diplomatické riešenie, že čo chceme teraz robiť tam. Uh, No a vojna stojí koľko? Skoro miliard, za prvých týždeň 12 miliard minuli, necelú miliardu denne bolo v CNN, že to stojí. Nie, my nevieme, čo s peniazmi, my proste však máme peniazy dosť, nie? Za, za, za tie peniaze sme mohli ako mravne aj hmotne pozdvihnúť proste všetky problémy na svete, ale hm. nie my to my to do takéhoto rozmaru sa zabávame s vojnou. Som tiež tak vravel... Denne miliardu. Som tiež tak vravel, Emil, že, že čo by sme vedeli napríklad spraviť s tou miliardou dolárov denne, ktorá sa minula za jeden deň bombardovania, že keby to išlo napríklad na výskum rakoviny, že, že kde by sme dneska mohli byť, no tak... Bože, keby mne dali miliontinu tých výdavkov na vojnu na to, že, že nejaké mravné inšpiráciu robiť po svete, tak by to, to ich nenapadne. Mm. Ale to není to, miliarda sú len tie ich vojenské výdavky, ale to, čo ty, ty čo, čo zničíš, čo budeme ako polstoročia opravovať, to, to není v tej miliarde, čo bolo rozbité v Iráne a tak. Čo sa vlastne deje vojensky teraz trochu niečo? Um, Veď bolo, že však udrieme na nich, za týždeň bude po vojne. To aj prvej svetovej vojne hovorili, keď išli. Potom tam uviazli na 5 rokov, či koľko. Čo sa stalo, že Amerika podcenila iránsky odpor, nemali informácie, nepochopili asymetrickú povahu tej iránskej vojenskej reakcie. E, zabudli alebo nemali dosť, nevedeli o všetkých, že majú nejaké podzemné sila odolné útokom, že odtiaľ budú ďalej strieľať, že majú viac tých zbraní, rakiet a presnejších, e, že krátka vojna nevíde a že zrazu vyzerá to, že tromfy majú Iránci a Američania žobrú o primerie už, už po dvoch týždňoch. E, že tým Iráncom stačí vydržať. Oni, oni síce budú teda doráňaní riadne, ale nemôžeš, Američania nemôžu Irán dobiť. Iránci tiež nemôžu poraziť Ameriku, lebo nemôžu na nich zautočiť nejak veľmi. Teda na Ameriku určite nie, ale tam sa Irán sa nedá dobiť, lebo veď, a, a pritom Trump posiela tam mariňákov, sa hovorí, že uh, e, 5000 mariňákov, alebo neviem koľko, mm. že tam ide. A že niekde tam sa vylodia na ostrove Kark, alebo čo, ale tak to by nehovoril dopredu, takže nejdu na ten Kark. <laughs> tak um, a, uh, veď sa tam boja ísť do toho zálibu, veď Abraham Lincoln vy, vy, vy, vy, vystrašili odtiaľ, ten utiekol a bojové lode Ameriky kotvia ďaleko od zálibu, lebo v tom úzkom priestore sú ponorky, e, rakety, e, ja neviem čo, tam, tam proste by nechcú, nechcú oni prísť o život, tam má sa potopiť. A jak tam chcú si tedy marináci vystúpiť, keď, keď tam ani bojovalo, sa tam bojí ísť. E, tak tak čo, ale porážku nepriznajú, lebo však e, e, nie, Iránci sú hrdí, nechcú sa vzdať, Američania sú namyslení, nepriznajú, že vlastne toto, že vyhrali. E, asymetria je v tom, že Iránci sú odhodlaní, že aj trpieť. Amerika, mocná ríša, ale to máš také, to sa vrátim k tomu na konci oni dlho nebojovali a oni nechcú prinašať obete. Mm. Mm. Proste keby tam mm, začali chodiť tisícky rakiev odtiaľ, tak Američania povedia, no ale tak ale to my nechceme. No nie, akože to, to, to vidíš, to no, Emil, to vidíš aj na tých mm. uh, amerických základniach, kade po Perskom zálive, kde majú základne inde v tých krajinách, ono ako náhle vznikne raketová hrozba, oni unik, utekajú stade Američania. Teraz ne, neviem, z ktorej mm. zase krajiny utiekli, nejakých ne, vyše tisíc e, Američanov, či z Bahrajnu, či z Kadial, oni ako náhle im niečo hrozí, oni ujdu. Ako, ako urýchlená evakuácia. No, e, e, tam v tom zálive oni, no, tam povedal, že vyhrali sme, zničili sme 100% vojenských kapacít Iránu. To je úplne sú porazení na hlavu. Eh, len pre Boha nám niekto pomôžte otvoriť hornú, lebo stále na nás strieľajú, ale niekde vyťahli ešte zabudnutú raketu alebo nejakú ponorku alebo niečo. Míny sú tam. Hmm. to sú inteligentné míny, väčšie dnes, že ona ti sníma signatúry, vie, kedy plave loď, koľko lodí, aká veľká loď, počíta lode, že nie hneď prvú vyhodí do vzduchu, útočí proti mínolovke, pohybuje sa tá mína. Čiže a nemajú dosť odminovacích lodí Američania, lebo práve 4 poslali do šrotu v januári a nové vyrobili a nové sú nejaké chybné, že nefungujú dobre. A, e, lebo už asi to majú nižšie IQ, tí, čo to vyrábajú teraz e, tie, tie no, novú technológiu a bude kazivá. <laughs> No. Tak a čo sa deje? Má Pentagon paniku, že nevedia, čo robiť? Alebo to vedeli? Alebo generáli musia robiť, čo šialený Trump nariadí a vedia, že to sú nezmysly? A, a 5000 vojakov on nasadí. Práve hlásili, že 7 miliónov Iráncov sa dobrovoľne prihlasilo do armády. Áno, presne tak. Trump nasadí 5 tisíc, pritom klasické pravidlo, čo sme sa učili na vojne, že pri útoku musíš mať trojnásobnú prevahu, čiže potrebuješ 20 miliónov Američanov na útok. a, a, mm, a tak, a okrem toho, že to vôbec není na rovine, ale Irán je náhorná plošina, to je pevnosť, ktorá hraničí s morom, to pohorie Zagros, tam to proste tam je najhoršie, najťažšie sa vylodiť do hôr rovno z vody. A to, to je, a keď sa tam ani nevedia približiť poriadne. Proste to je buď nereálne a vedia to, alebo keby boli šialenci, tak tam budú hynúť, potom, potom ja už asi sa Američania no. vzbúrili. Hmm. No ale ten Lindsey Graham, ten nejaký hmm. šialený senátor, hovorili sme, zdobili sme Ivo Jimu, dobijeme Irán tak, alebo nejaký ten ostrov tam, ten Kark. No, a lenže v Iwo Jima, Iwo Jima malý ostrov japonský stála 90 tisíc ranených, mŕtvych a zajatých. A túto cenu, my nie sme v roku 45, túto cenu Američania nie sú ochotní politicky zaplatiť, že tam nejaký malý ostrovček a zomre tam 100 tisíc ľudí, alebo tam niekde zostanú. O, to nejde už dnes Teraz asymetria je finančná, že Američania majú obrovskú techniku, ale jedným dronom zničia radar za miliardu im. Áno. áno. Že keď si urobíš ekonomickú kalkuláciu, hm. že šahidy, šahid stojí dron 20 tisíc a oni ich zostrelujú tými patriotmi, čo jeden stojí milión. No to sú... Čiže stonásobne drahšia raketa zostrli stonásobne lacnejšiu raketu. No tak kto ich bude stihne vyrábať viac? Hmm. Uh, po, teraz už Američania z celého sveta posťahovali z Koreje, čo všetko tú protivzdušnú obranu, lebo oni vyrábali 600 patriotov ročne, ale tisíc patriotov minuli za pár dní celú ročnú výrobu. Tak idú zvyšovať výrobu, lenže to nejde tak hneď a teraz otázka, že či vôbec im nedošli a či, či teraz nevysvytne, že tie arabské krajiny, ktoré sa spolahli na ochranu Ameriky, že uh, už majú deravý dážnik a padajú im na hlavy tie rakety. Dubajský tam tento stredisko letné trafili nejaké rakety, do Izraela padajú rakety neviem koľko, ale sú prekvapení, že teda oni mysleli, že majú ten železný dážnik, ktorý je mm. úplne neprechodný, lenže stalo sa, že majú aj hypersonické rakety, Iránci, ktoré prejdú, sú presné, není sú nepresné a potom majú tie, tie kazetové rakety, že sa mhm. otvorí mhm. ešte mm. hore a vyletia desiatky tých, tých náloží a padajú ako dážď. No a ty, keď to s tým, s tým protiraketovou strelou, no zachytíš ich pár a ostatné padnú na, na nejakú plochu niekoľko sto metrov. Hm. Takže železný dom izraelský není celkom železný. Takže Izraelci schytajú niečo. Čo ešte k tomuto? No, No, stačí. Dôležité sú tie, či je tá debata o tých cieľoch. Mm. A ako keby, čiže ona o niečom svedčí, že vlastne boli vyhlásené ciele. Tak, ale zdá sa, že ako by to bolo bezcielné, že to sú úplne bláboli. Johnson vraj tiež do Vietnamu išiel bez jasnej myšlienky a tak to skončilo. O, už po pár týždňoch tej operácie pušnej búrky v roku 2003 vyhlásil misia splnená. Vyhrali sme. To tam výraz. Tato isté Trump o týždeň on vyhral. Hmm. Akurát, že v tom Iraku sa bojuje dodnes, že tam museli ďalej a ďalej ďalej bojovať proti šíjickým miliciám, tomu, tomu a nielen proti Husajnovi a že to neskončilo vlastne po 25 rokoch, alebo koľko, hmm. vyše 20 rokoch. Takže žiadne víťazstvo. A teraz zase... Však napokon, napokon len dopoviem, že napokon dnes z Iránu lietajú rakety <laughs> ktorý mal byť dobitý Američanmi, tak z toho Iránu dnes lietajú rakety na Izrael. Počkať, z Iraku. E, e, teda z Iraku, z Iraku. No, to, z no, toho no, no, Iraku, no, ktorý no, mal no, byť dobitý. Nemajú pod kontrolou. No, no tak, tak ho dobili tí Američania, a... že dnes z Iraku lietajú rakety na Izrael a, a, a na americké základne. No, tak asi a... toľko. Proste, čo boli, boli vyhlásené ciele, že od, pozri, že chcem otvoriť prieliv No veď prieliv bol otvorený, nie? že ten stačilo tak. nechať otvorený. <laughs> Presne to, tak. To, kvôli vojne sa zavrel. A to je prekvapený Trump, je taký hlupáčik, no však to všetci vedeli. Čo on, on, on vedel, ja, ja si myslím, že to má dôvod. O, že chceme tam mať inšpektorov. No však tí tam práve boli a, tra, a Amerika vypovedala roku 2018 tú, tú jadrovú dohodu a, a, a celé to pokazila. Však, však Irán nechal všetko kontrolovať tie, tie svoje jadrové zariadenia. Stačilo zostať pri dohode, ktorá fungovala. Nechcú, aby Irán vy, vyvážal ropu, však teraz vyváža o tretinu viac ropy. Right. O, o, režim bol hlavný cieľ, že zvrneme režim. Uchneme na nich a spadnú a, a čo sa stalo? No, vo všetkom presný opak. E, zdá sa, že nezvrhli režim, ale že režim sa, že sa ľudia zjednotili a že ten hlboký rozkol v iránskej spoločnosti, lebo oni majú hlboké, tak jak rodinné, proste, že sestra, brata, ujka sú, sa nerozprávajú. Lebo jeden, na, na jednej strane sú proti tomu e, ako e, náboženskému režimu, ktorý, ktorý mm, ako nechce tú slobodu otvoriť a tak. Na druhej strane sú proti Američanom a proti tomuto, takže oni sú v hlbokom rozpore, ale, ale o, e, to je také ťažké pochopiť, že keď majú takého vonkajšieho nepriateľa, ktorý chce vrátiť do doby kamenej, že na chvíľu odložia teraz tie svoje spory, spory. Ich to budú sa brániť Jasné. a potom si sa dohodnú, že čo mm. teda s, s, s, s vládou v Iráne. Mm. Mm. Čiže neza, nezvrhli režim, ale zjednotili režim pod vlajkou spoločnou, že teraz vlastenectvo iránske bude na prvom mieste. Čiže opak dosiahli. Potom najhlavnejšia tiež bola, že bombu. Že nesmú mať jadrovú bombu. No a, a, a ako to aj Macron povedal, že no ako chcete zo vzduchu odniesť to palivo jadrové, že, lebo to chcú, že to musia aj zobrať irancom, aby nemohli to použiť na bombu. No to sa, to sa zo vzduchu nedá, to by tam museli sa práve vyvodiť tie pešie jednotky, čo nejde. Takže to nemôžu, ten urán obohatený im nevedia zobrať. A a bombu, však bombu, však to sme mali, že nemali bombu, však to trvalo 23 rokov, a ten ajatolách Chamenej bol práve ten človek, ktorý vyhlásil fatvu na to, že, že, že jadrová zbraň je nemorálna, že Boh je proti tomu a preto nesmú vyrábať jadrovú bombu. A ju nevyrábali, čo potvrdili všetci, aj, aj tá jadrová komisia medzinárodná, tak a nema, nevyrábali tú bombu, vyrábali si urán do elektrární a, a len vádi Izraelu, že to by potom mohli snad si to aj rozmyslieť a začať akože to aj tie, tie zariadenia na to obohacovanie uranu použiť aj na bombu, keby chceli. Lenže oni, oni to nechceli, nerobili a, a toho Chameneiho, ktorý bol zárukou toho, že to nerobia, že tomu verili, no tak toho zabili ako prvého, hneď pri tom útoku, že dekapitovali režim, že režim bez hlavy sa zrúti a bude hneď revolúcia, čo bol ďalší omyl. No a teraz výsledok je, že aký? No, že tak teraz budú mať určite bombu. Čiže teraz sme zaručene dosiahli to, čo bol cieľ, Áno. že to nemá byť, lebo, lebo mm. teraz konečne definitívne každý Iránec pochopil a už akákoľvek vláda bude, tak, tak pochopila, že jedine jadrová jadrové zbranie im zabezpečia, že ich nebudú stále do nekonečna bombardovať. A majú, majú, jediné, majú niekoľko platí. príkladov aj zo sveta, že vidia, že na Severnú Kóreu si nikto netrúfne, na Rusko a tak podobne, čiže áno, majú, majú príklady aj zo sveta, že to funguje, takže ak doteraz nechceli vyrábať, tak teraz už určite chcú. Ur, už, keby som bol ja v Iráne, no, tak poviem, no, tak ale... poviem, že určite vyrábajte, lebo to je jediná záchrana. Určite. No toto, to už proste chápeš, to, jedin, to dá rozum. O, hm. Čiže aj ten Merzheimer a takto, že, že kto to nemá reálny cieľ, že to čo pro americkú vládu sa nepodarí dosadiť a vyhrať nemôžeme, bombu práve, že teraz vybudujú, všetky problémy sa zväčšia, po všetkom sa dosiahol opak. O, a neviem, Netanyahu vraj je sklamaný, lebo ten šéf Mossadu mu slúbil, že bude vzbúra, lebo oni tam už organizovali v zime, že vidíte do ulic, už nastal čas a tak ďalej. A tam všade tak otvorene, že tí agenti Mossadu tam rozdávali tie všetky to organizovali a tie mm, technológiu proste mm, rozdávali tie, tie Starlinky a ja neviem čo. A neviem, či sú sklamaní, či to čakali, že sa takto sekli, alebo, alebo ani nie. A, a, a ešte strašne milé, že Trump chce vybrať lídra Iránu. Ja Trumpa veľmi sledujem, pretože to kabaret non plus ultra. A že um, máme niekoľko lídrov dobrých, čo by boli vhodní pre nich. A, uh, a hovorí Trump, že viete, ja chcem pre Irán dobrého vodcu, ktorý odvedie dobrú prácu, že aby Irán bola skvelá krajina. A, a to, to chápete, to všetko, čo Trump hovorí, je pravda, len musíte to vedieť preložiť, že dobrého vodcu pre nás a Irán bude skvelá krajina ako naša otrocká krajina <laughs> potom. No a koho majú? Tak on si vymýšľa. a Majú Reza Pahlavího, čo je starnúci ako potomok toho niekdajšieho šacha. Má tam nejakých v Amerike ešte akože pár podporovateľov, ale neviem, či teda v Iráne koľkých má. No a tento Reza Pahlavy proamerický e, sa vyjadril, som zachytil, že podporuje útoky na Irán, na svoju krajinu, ako humanitárnu intervenciu. Čiže zbombardovať Irán do doby kamenej je, je podľa toho je humanitárna intervencia a, a všetky tie, tie tá zbombardujú, tak to je ten budúci vodca, ktorého asi si zvolia Iránci určite. A, a stalo sa čo, že namiesto Chameneiho ide syn Močtaba, a ten vraj som sa pokúšal zistiť, aký je, tak vraj to je, akože ten jeho otec bol umiernenejší. Áno, áno. Že on je áno. skôr fanatik. Tak, takže ďaleko že eh, väčšieho radikála aj, tam teraz majú. No? Áno, áno. Že, že je radikálnejší, <laughs> že tam boli aj také tie, tie gardy, čo aj robili, že aj e, pre, ako tie západné nemorálnosti, mimo manželský sex a takéto. Áno, nejaká mravnostná polícia. Ľudí akože no. tvrdo akože ich dávali do laty a, a že verí nábožensky, že on je pre nejaké vtelenie Chorásanýho, ktorý dláždi cestu Mahdymu a že sú Peržania rasovo nadradení Arabom a takéto akože nebezpečnejšie proste tie, tie také dogmatickejšie veci Takže vôbec si, si nepomohli e, a všetko je práve, všetky ciele opačne a horšie. A, a nádej na dohodu žiadna, lebo to sa totálne bije. Ten Rubio hovorí, že my máme 15 podmienok, Irán nesmie vyrábať vlastný urán, nech si ho kúpi zvonku, Ehm, a aby nemal vôbec žiadne zariadenia, nesmie mať militarizovať, nesmie vyrábať drony a rakety, lebo by tým mohlo hroziť susedov. A to všetko im pozakazujú a nadiktujú, že čo smú a čo nesmú robiť. A ako keby to bola provincia. A hovorí, a musia si zvoliť túto cestu a oni už 47 rokov ju odmietajú No tak čo s nimi? Tak proste už teraz nám došla trpezlivosť, keď to s nimi inak nejde. Proste ten Irán pol storočia proste ako a nie, a nie, a neposlucha. A že štát, štáty si, a to, že chcú ten Hormus tam mať vplyv, tak to, že hovorí Júbio, že štáty si nemajú privlastňovať medzinárodné cesty. Chápeš? To si to vieš o tom. Mm. No nie, nevedel som, a... ale a isté, isté, však <laughs> jasné. Však. Také všeobecné <laughs> pravidlo. no, áno. Proste im ide o medzinárodné právo. No ale som sa pozrel, jak to bolo s panamským prieplavom. Tak po celé 20. storočie to Amerika tam <laughs> jednoducho kontrolovala a rozhodovala, že kto smie a kto nesmie preplávať. A to nebola ani žiadna vojna tak a oni, a takto pára, že, hm. že teda štáty, on to myslí tak, že oni môžu, lebo to je ten excepcionalizmus americký, že oni môžu všetko, ale ostatní môžu iba to, čo im Amerika dovolí. A teraz oproti tomu, a Trump, že, no potom poviem, <laughs> e, Iránci povedali, že ich to nezaujíma, že oni povedia podmienky, za akých skončí vojna, a nie Američania. Že nech Američania idú preč z Blízkoho východu, nech sa zbalia vojaci domov, nech zaplatia reparácie, čo zničili v Iráne, nech zrušia sankcie a čo to ešte chceli. A nech s hambou odídu. Čiže, ešte, ešte, ešte chceli záruku, ja, ešte chceli nejaké pre... neprestrelné záruky, záruky že, áno, že sa už nesmie nikdy opakovať, tak. aby ich zase Američania a, napadli. A, no. a teraz, čiže to, to sú diametrálne opačné uh, ale dá sa pochopiť, že Peržania hovoria toto, že my toho máme už dosť, že stále uprostred rokovaní, že ako no. pseudo, no. akože rokovania, keď nesúhlasíme, sme zlí. Keď súhlasíme, tak niečo nové dajú, že máme. A keď, keď, keď aj to súhlasíme, tak aj tak povedia nejaké nové. To je ako s tým zajacom, že zozbiješ zbiješ tak či tak, mm. keď má cigarety s filtrom alebo bez filtra. A hoci ako sa snažíme aj vy, akože súhlasiť s dohodami, tak uprostred, práve keď nastane pokrok, tak vtedy nás bombardujú. No a to sa stalo dvakrát po sebe teraz, po no, ale dobe. Musíte začínať vlastným rozumom dávať logiku udalostiam. Veď to je tá logika, že Izrael, a, ale ani Američania si neželajú mier, však preto si ich bombardujú vždy vtedy, že keď, ich ob, keď nechcú súhlasiť, im dajú nepriateľné podmienky. Keď nesúhlasia, sú zlí. Ale keď náhodou sa stane, <laughs> že prí, príjmu tie zlé podmienky pre seba, tak v tej chvíli ich musia zbombardovať, musia, lebo však by hrozil mier. Hmm. To je to isté, jak na Ukrajine. Keď hrozil mier, tak vtedy musela prísť buča a nejaké, nejaké masakre, aby, aby náhodou nenastal mier. Čiže tam niekto chce vojnu a nie dohodu. O, teda Irán odmietol podmienky USA, povedal, že ukončí vojnu podľa vlastných podmienok, mm, to som povedal, záruky, reparácie a tak ďalej. Je to groteskné, je to, je to úžasné, lebo Trump povie, vyhrali sme, sú hotoví a, a ale že nechcú to pochopiť. Oni to nechcú pochopiť, že, že <laughs> prehrali a, a že musia prijať moje podmienky. Ja, ja, ja, ich, ja ich úplne že vyhľadím, ja, ja ich podzem zničím, ja tu, tu, tu niekde mám tie citáty e, krásne, jak sa striedajú. Čiže a ešte hovorili, že chcú potrestať agresora a mal by dostať tentokrát definitívnu lekciu Takže uvidíme, že Iránci sa zaťali, budú hrdí, sú ochotní niečo vytrpieť, majú v rukách karty, lebo totiž ten Hormus teraz, a to sme pri následkoch, hrozí kolapsom celej svetovej ekonomiky. Proste, keď juhovýchodná Ázia už je v panike, tam už povedali ľuďom home office a nejdete ani do práce, lebo treba šetriť benzín ropa stúpla o polovicu, v eurozóne inflácia už stúpla o tretinu, e, prúdy utečencov začnú, e, proste nenávisť sa bude stupňovať, e, hrozí kríza, proste to sa môže zosypať nie len, že nie sú energie a sa zdrážia a potom všetko krachuje. Však už, už, už aj tak sme v Európe krachovali kvôli tomu, sme sa odrezali od Ruska. Uh, ale že v Ázii kolabujú akciové trhy a ľudia nevedia, že ropa není len, to není benzín v aute. Z ropy a plynu sa vyrábajú umelé hnojiva, ktoré stupňujú úrodnosť výnosy pôdy na násobky. Čiže ty keď zrazu nemáš toto, tie fosílne palivá, tak tebe sa nápoly nápoli urodí o polovicu menej. A to znamená, že sa zdrážia potraviny e, na dvojnásobok a tie chudobné krajiny, čo už na to nebudú mať, budú hľadovať. Čiže to je, to je a ekonomika svetová je taká krehká, že my síce sme v super 21. storočí, ale všetko je tak, tak vypeté, tak, tak, tak ako napeté v tej ekonomike, lebo, lebo však všade je chamtivosť nie, že to, tam hoci čo málo stačí a môže nastať taký ten, ten kolaps proste reťazový, ako tie, tie kolapsy na burze a tak, že sa to začne rúcať. Proste my má, môžeme mať miliónkrát väčšiu výrobu než, než v stredoveku a predsa nám skolabuje celý trh, lebo, lebo všetko je to tak urobené proste, že to nemá žiadnu robustnosť. Čiže a toto majú Iránci teraz vlastne v rukách, že keď, keď, keď že to že ja neviem, Sachs, alebo kto to povedal, že Trump bude musieť prijať tú hambu a ukončiť tú vojnu pod tlakom celého sveta, ktorému bude kolabovať ekonomika. To som zvedavý, že ako vyzerá to tak, že proste to, hm. to sa zasiahne to všetkých a že ne, budú musieť nejako reagovať. No teraz najnovšia správa je, Emil, taká, že zasedal Trump 48-hodinové moratórium na, že, že, že sa musia Iránci rozhodnúť otvoriť ten Hormuz, lebo keď nie, tak ich ide <laughs> bombardovať zase. To je teraz najnovšia informácia, že teraz majú najnovšie Iránci 48-hodinové to už Raz to zrušil. No áno, už to raz zrušil a teraz je zase druhé. Teraz, no, je zase teraz dal, to majú znovu. Teraz majú znovu. Neviem, koľko to bolo to prvé, či 5 dní, alebo... No, teraz, to zruší, ale teraz im dal 48-hodinové zase, že musia niečo s tým Hormuzom. A keď nie, tak a, a bombardovanie a tak podobne. Zase, zase im hrozí teraz najnovšie. No tak to zruší pondelok ráno, ale potom im to dá znovu. No, to je vážne, ja, lebo prečo im to dal? Lebo povedal, že im zničí elektrárne všetky a od, takéto, že proste ne, akože budú v podstate im vypne prúd a, a, a aj tie ocelovacie, oni tiež tam majú dosť sucho. Ocelovacie zariadenie v tej Arabii, to oni nemajú vodu vôbec na pušti, čiže keď im to niekto zničí, tak oni zomru normálne smedom. Ja neviem, či by tam stihli dovážať vodu napitie, no tak asi napitie by doviezli, ale proste ten štát by bol ako neobývateľný skoro. A e, preto vlastne Trump pohrozil, potom ustúpil, lebo však mu asi povedali, že počuj, keď Irán povedal dobre a my tiež zničíme Arabom to isté, no oni potom zomrú od smedu. Budú mať nejaký veľký problém tak ustúpil. No teraz znova. No, že keď toto sa stane, tak chápeš, to sú, to sú obrovské mm, desiatky, stov, to je, koľko tam žije ľudí. To, to, to, je, to už sú čo do, do 100 miliónov pomaly tam ľudí, čo budú v, v nejakej humanitárnej kríze totálnej. No, môžeme si urobiť prediel. Dáme si prestávku. Máme za sebou také technické informácie, máme za sebou informácie o cieľoch, ktoré boli a ktoré sa naplnili, respektíve nenaplnili. A po pesničke budeme v tejto našej diskusii pokračovať ďalej. Tak, milí naši poslucháči, počúvate po dlhšej dobe reláciu Ariadni na niť, v ktorej sa spolu s Emilom Pálešom, hlavnou postavou tejto relácie, zhovárame o tom, čo sa aktuálne deje na Blízkom východe. A zhovárame sa o tom preto, nie, nie, nie, nie že aby ste teraz prepadli nejakému zúfalstvu, o ktorom som hovoril v tejto relácie ja, ale skôr, aby sme možno pochopili, že práve na pozadí aj týchto vecí, ktoré sa javia ako nejaké zúfalstvo. Na no možnosti vysvítá nejaký, nejaká nádej, tak o tom bude tiež debata. E, ja len pripomeniem, že studio zavinač slobodný vysielac.sk je tá mailová schránka, kde nám môžete prípadne písať vaše maily. Ak bude čas, tak v rámci tejto relácie nejaké prečítam skôr niekde k záveru tejto relácie. No, Emila sofiológa Pálša máme na, na, na našej Teams linke, tak Emil, dali sme si náskôr na úvod také technické informácie, potom tie ciele, ktoré mali byť splnené, neboli splnené a teraz by to malo byť o čom ďalej? No, teraz taký portret Trumpa a reakcie sveta a nejakú predbežné dobré správy, teda tú jedinú uprostred samých zlých. Uh, zaujímavá je tá Trumpová psychika. To je niečo nové, trochu. E, Sice už vidíme, že tak či tak prezident Spojených štátov je dementný, alebo má nejakú poruchu duševnú. Ehm, a ako keby tam už nemohol byť človek pri zdravom rozume alebo nejakom morálnom zmysle. A to neznamená, že tie sily, ktoré prostredníctvom toho blázna niečo robia, že nemajú racionálne ciele. Mm. mm čiže mm, proste Trump na prvý pohľad vyzerá jak šialený král, dezintegrovaná osobnosť, úplne zmetený, každú chvíľu si protirečí, mení, opačne ráno je proti tomu, čo bol večer, je mimo, neinformovaný, odvedci, tára kolíše, proste má maniodepresivitu, odpichy k zúfalstvu, zmieta sa proste v tom, zaťahuje sa stále hlbšie by domhočiara. No, vyzerá ako keby bol, e, akože to vedie nejaký e, úplne ne, e, zošalený človek. No ale tie jeho, ja som si to vypisoval, že keď si to uvedomíte, on začne vojnu, potom, že skončí vojnu hneď, potom ju ale nekončí, to stále len rozpráva o tom, že zajtra skončím. Často mimo realitu, že nevie ani, čo sa deje, alebo sa tak tvári. Ehm, na, napríklad jedna z tých zákerných vecí, to vždy robia vlastne Američania, že nájdú rozkol vnútri tej krajiny a chcú, aby sa povraždili s naozajom. No, to je najčistejšia práca. Tak ako na Ukrajine som ja dosť nahnevaný na Ukrajincov, že sa nechali nachytať na nenávisť medzi Ukrajincami a Rusmi a teraz tam musia všetci zomrieť úplne zbytočne, lebo Rusi ich nezab, ich nezabíjal keď aj tam, že dobre, mal, Putin mal vplyv na Ukrajine, no tak dobre, tak ste mu mohli zobrať ten vplyv nenasilne, pretože on nesiahol k tomu, že by bol strieľal Ukrajincov. Tak a, a nebol dôvod začínať s násilím. To je bola známka slabosti, že keď mm. Ukrajinci majú pravdu, keď ich bolo viac, tak mohli si to presadiť proste silou ducha a, a si prevziať tú krajinu a nie začať zabíjať akože tých Moskalov na Donbase a tak. Tým sa vťahli vlastne do, prijali tú hru na násilie a teraz musia zomierať. No a ten, kto tam platil tých radikálov a tých krvi krvi žiznivých proste ľudí, tak to, to vieme, kto bol a na čomu to bolo, lebo to chcel. Um, teraz, a to je jedna z tých slávnych správ, úžasná vec, že oni mali naplánované celé CIA, CIA, neviem, proste v celej tej vojne bolo naplánované, že sa v Iráne je, ja neviem koľko, nejaká taká polovica väčšia tých farsí, akože tých peržanov, ale potom tam máš Azeri, to sú Azerbajžanci na severo, v západe, na západe Kurdi, na juhozápade Arabi, na východe sú Baluči, tam je proste polka množstvo národov. A týchto všetkých chceli poštvať, že majú povstať proti sebe navzájom a e, rozprávali, že s Kurdmi ten Mossad mal dohodnuté, že, že vraj majú urobiť vnútorný front. Oni tam už nasačkovali, ste narozili zbranie, e, niečo sa tam vraj dohodli, a Trump hovorí, ja vám dám krytie zo vzduchu a otvorte front a zautočte na, na Persku ako na štát. A to by bolo krásne, bo zomierali by Kurdi a Peržania, navzájom by sa vybili by potoky krvi, tak jak Ukrajina, to by proste a nenávisť by vzblkla, no potom už by aj sami chceli bojovať, aj bez nás a, a proste by sa, by sa pozabíjali navzájom. No proste nádherný ako ten plán, nie? Úžasné. A nož ale kurdi mu povedal ten vodca, že nie, že nebudeme. A prečo asi? Veď rok predtým ich podrazili v Sýrii, však zneužili Kurdov, však ako vždy, a na nejakú a potom ich nechali v štychu. Presne tak na nejaký svoj cieľ. A teraz tí kurdi pochopili, že s Amerikou nemá význam mať žiadne dohody, že žiadne dohody neplatia, že oni ťa vždy iba zneužijú, nechajú ťa zomierať a potom ťa ako vyžmykajú a odhodia a zradia ťa, podrazia ťa, nechajú ťa v, tom, v nejakej situácii, v tom boji a tak ďalej a že, že nemá význam s nimi mať vôbec žiadne dohody. A to urobili veľmi dobre že nejdú do vojny, nechcú, aj keď oni vlastne im bojujú tam koľko, už 100 rokov vlastný štát a, a nechcú im to dať, ani ten Irán im to nechce dať, ale pochopili, že toto, toto nič dobre by z toho nebolo a že tým by to práve by sa vzdialovali od cieľa, aby len poslúžili ako pajaci proste Amerike a každý, kto sa na to dá, na to škáre to doplatí a no, oni to práve nedávno zažili, tak mu povedali, že vieš čo nie. A, <laughs> no ale Trump povedal, zrazu hovorí, že, že o, že som to rozmyslel, že mal som kurdi dohodu a že oni boli ochotní, teda, že otvorí druhý front proti, ale že e, povedal som im, že nech to nerobia, lebo že nechcem, aby zomierali. <laughs> No. Lebo že on je taký hey, ako, hey, ako zlatý v úvodzovkách, hey, že však... Si to poprie zároveň. O, no, že on, to on všetko im povedal, že aby sa im nič nestalo. Mm. Normálne to povedal. A, a na to tam robili nielen, že zbranie im tam nanosili, ale oni tie útoky, že v celom západnom Iráne oni zbombardovali všetky policajné stanice. Áno a, a všetky infraštruktúru na to, lebo bola plánovaná vzbúra tak, Kurdov. aby to tí Kurdi mali ľah, aby, ľahšie. Aby áno, bol presne. štát vyradený a všetky mm. poriadkové zložky boli ako mŕtvé a roz, vypálené a, a Kurdi by tam prevzali moc a bol by rozdelený Irán na Kurdistan a, a Irán a Baučistan a, a všetci sa mali pozabíjať a nemusel by tam zomerať Američan a, a, a Sachs hovoril, že osobne, že že v tom, v tom kongrese a tak si hovoria, že Jeffrey, ale však není to krásne, že zomierajú tí Ukrajinci na miesto Američanov, že nemusia naši chlapci tam prelievať krv. Oni, mhm. oni sa tešia z toho, o, že zomierame za ich vec. O, tak tak vidíš, že to sú také o, m, Trump, že vyhrám, toto potom za chvíľu volá Putinovi, že preboha, že som chcem nejak pomôcť, vycúvať. Uvedomil si katastrofálnu chybu? Ale, alebo nie mu to jedno? Alebo že povie zrazu, že, že máme výborné rokovania s Iráncami. Iránci prijali mojich 15 podmienok. Hmm. A sa ich pýtaš, že že rokovania neboli, my o ničom nevieme a nič sme neprijali. Hmm tak potom začnú úvahy tých politologov, že čo keď je Trump je blázon, <laughs> že vlastne má fi, fi, akože fiktívny svet hmm. a, a tak, ale on to tak, on, on povie, čo sa mu tak hodí, keď chce mm, nejaký deň, dva získať, tak povie, že rokujem, alebo keď nevie, čo má iné povedať. Vieš čo, niektorí tvrdia, no, iba a... trošku ti do toho, Emil, skočím, že, že niektorí tvrdia, že že to nehovorí preto, že je blázon, ale preto, lebo si uvedomuje, aký dopad to má na svetové trhy, tie akciové. Je, áno. Jež, takže on preto potom mierni tie slova, alebo prehadzuje to inak a zase a tak, lebo že aby neboli šoky na tých svetových trhoch akciových. No, všetko účelové, že no, on upokojí no, trhy. No, áno. No lenže koľko už potom vieš, keď niekto tisíckrát klame, tak potom už každý vie, že to, vôbec to jeho slovo nemá žiadnu hodnotu. E, ale aj, aj iné ešte e, poviem za chvíľku, alebo také tie, ako vyzerá to jak zmetené, že to sme hovorili, že zničíme elektrárne, potom sa zlakne, zruší to, potom znova sa vyhraža. Áno, teraz je to tak s tými clami, znova. že dám vám 200% clo, potom nie, zmení to na 20 a, a takto stále ako keby cukor bič, nikdy nevieš, čo môžeš od neho čakať. Hmm. Teraz na 17. deň, čo vyhral, tak prosí o pomoc NATO a, a že aby prišli do toho Hormuzu bojovať. Uh, teda pohrozí im, že ich úplne zničí, lebo tak je to dôležité. Na druhý deň povie, že ale že veď ja tam možno nemusím byť, že sme tam zbytočne, nemali sme tomu chodiť, lebo že my ten hormuz nepotrebujeme, však my dovážame odtiaľ minimum tak, roky. Tak, a, a keď vy máte a, problém v Európe, že je to zavrete, tak si to a, otvorte sami. A, a, áno, a že tak, my máme poslať tak, tam ísť bojovať. Tak, tak, takže Trump všetko no. rozbil a vy si upracte ten bordel po mne, keď chcete. No a <laughs> ten istý vzorec, na Ukrajine. Začnú vojnu, potom utečú, a hodí to na krk Európe, že my máme tú vojnu nejako dokončiť. Tak. <clears throat> Keď máme problém, že máme u nás vojnu. A, no ale tie krásne výroky, že, <clears throat> že a Trump žiada Čínu, že nech Čína pomôže otvoriť Hormus. Ale veď Číňanov vpúšťajú, veď oni môžu plávať cez Hormus. <laughs> Oni nie sú vo vojne s Iránom. <laughs> Áno. A Trump, že spoločne spriechodníme spoločne Hormus. Spoločné úsilie povedie svet smerom k harmónii, bezpečnosti a väčšnému mieru. A deň predtým hovoril o epic fury, čiže ohromujúca zúrivosť, ktorá má úplne zničiť tie, tie, tie krajiny. Čo tu mám niekde, tie, áno, že ja ich jeden deň povie, chcem, ja chcem oslobodiť Irán. Záleží mi, aby boli šťastní a, a na druhý deň povie zničím ničím Irák ako národ, nikdy sa nepostavia na nohy, smrť, oheň a zúrivosť budú vládnuť nad nimi. Do doby kamene ich zbombarduje. To je ako maniodepresívny <laughs> ako psychika, že, hmm. že úplné extrémy, alebo povie, že že Irán by mohol byť skvelá krajina, ale dúfam, že si to nepokazia. A potom, že to sú najhorší ľudia na svete. Oni odrezávajú hlavy bábetkám, rozsekávajú ženy na polovicu. Sú to najhorší ľudia, ktorí kedy na zemi žili. E, pozrite sa, čo urobili 7. oktobra v Izraeli. Uh, Iránci. E, teda keď Hamas napadol Izrael, tak to boli Iránci. A, alebo také, že že ja a Ajatolách budeme púšťať lode cez Hormozský prieliv. My dvaja. On má proste grandióznu poruchu. Počkej, dokonca... A teraz dokonca... povedal predvčerom, že iránsky režim nechal na dôkaz rešpektu voči mojej osobe prejsť 20 lodí tak oni pustili nejaké lode a on, on hovorí, že no to je na dôkaz toho, že ako si ma veľmi vážia. Dokonca je to tak, Emil, to, no. neviem, či si zachytil ten výrok <laughs> Trumpov, že oni by chceli aj, aby on bol ich vodca iránsky. Ja, áno, ale on to asi skromne odmietol. <laughs> no, no proste, zachytil, ako, že duchovný voca, že oni chceli, <laughs> no, že... je, to, je to úplne jasný prípad. Proste narcistická, no. grandiózna porucha. Hm a niekoľko ďalších poruch, aj, aj tie, tú, <laughs> tú bipolárnu poruchu má, proste lieta medzi extrémami a tak. Mm. Um, no toto je akože vyzerá teda, že je taký, ako keby bol iba pometený, ale mm. on vlastne, no, za tým je niečo viacej. No toto, že on je sám, že to no, není... za ním je niekto, no, mm. toto je to. Uh, ale je to také, že navonok to vyzerá, aj to tak komentujú, že jeden senátor povedal, že sa rozprával s nimi v tom, s tou špičkou a že nemajú vôbec žiaden plán, že čo tam chcú robiť, ako chcú oslobodiť Irán, čo tam, čo chcú, kde je útočiť, ako, čo chcú ďalej. Že, že fakt nemajú žiadnu ideu, ale to sa zrejme rozpráva s tými politickými predstaviteľmi, ktorí naozaj majú úplne prázdnu hlavu a nemajú vôbec žiadnu ideu ani o ničom nerozhodujú. A e, jeden moment chcem vyvihnúť na Trumpovi, ktorý sa mi akože kvázi páči, teda nejak tak ironicky, že, že to nové je, že tentokrát sa ani nepokúsil zinscenovať falošnú, áno, ako tú, áno, áno. pod falošnou vlajkou, že Iránci zautočili nejakú udalosť, ako to sa vždy robilo, to aj Hitler, mm, mm. keď chcel napadnúť Polsko, tak uh, urobil, že Poliaci napadli jeho a to aj vo Vietname, aj sa to všade robievalo, že aby bola spravodlivá vojna. A Trump sa s tým už neunúval. Proste ich napad, prepadneme ich, lebo sú zlí. A veď tak, vieš čo, a... trošku áno, mm. lebo, lebo, lebo vieš, že jadrová zbráňa ohrozujú celý svet a... No ale, a, tak, áno, a, ale... Ako, ako tak veľmi premyslený to nespravil, ale trošku, že áno, Boli že... Tie, tie, tak aj ten Maduro... Keci, že oni nejak sú zlí, no, ale... Nie, niečo tam nebolo, dal, no. Oni vlastne nezinscenovali žiaden incident vojenský, napríklad, a, že by bol Irán napadol Áno, áno nič, že nič pod falošnou vlajkou tam nebolo, hej, to je pravda. Proste sa s tým už nezdržoval mm. a a vlastne úplne otvorene robí to, čo, e, čo bola pravda aj predtým. A sme o tom hovorili, a že každý to rozumný človek videl, že Amerika nemá žiadne morálne zábrany, neuznáva žiadne medzinárodné právo, že to bolo vidieť po celé tie 10 ročia. Veď ja som mal tu v tom tie relácie, to je arenina niť 40, 41.2, že vojnová politika USA, to bolo pred 11 rokmi. Keď sa k tomu vrátite, že jak to ušlo posledných 70 rokov od druhej svetovej vojny, že oni robili si vždy, čo chceli a keď bolo právo proti tomu, čo oni chceli, tak chceli zmeniť vždy právo medzinárodné, alebo sa na ňo vykašľali. Hmm. A čiže to bolo čisto, za, čisto egoistické záujmy obalené do kecov o morálke, o humanite, o demokracii. A akože kto chcel, tak tie keci opakoval, mm. kdo, komu za to platili. Ale teraz, ako je to je nový moment, naozaj, že on odhodil akokoľvek masku, akýkoľvek morálny pokec a zdôvodnenia mm. a ide o čistú etiku džungle úplne otvorenú a čistú kde krásne to je pri Kube, že Trump urobil námornú blokádu Kuby, čiže ide ich vyhľadovať a zničiť. A e, z Venezuelu obsadil a zrušil tok z Venezuely ropy do, na Kubu. Rusi, čo im tam chceli pomáhať, tak odchycoval tie ruské tankery, jednoducho ukradol aby nesmeli doplávať. Mexičania im chceli dať ropu a on im pohrozil, že aby to nerobili. Hmm. Keď sú dobre obísť. Takže na, na Kube ne, nemôže ísť, musí ísť na bicykli do práce a nechodí autobus a neviem, proste sú, sú, sa im zastavila ekonomika. A teraz sa pýtajú Trumpa, že a čo chcete urobiť s Kubou? A Trump hovorí, že že a, no, neviem ešte, ja možno ich vojensky prepadnem a mo, možno iba vymením vládu a úprimne vám poviem, môžem si s nimi robiť, čo chcem, lebo sú veľmi slabí. No. <laughs> to je taká úprimnosť. Ako taká, neuveríte, áno, áno, áno, ve, áno. Proste áno, to... sú slabí, tak. zožeriem ich. Tak. Proste sme v džungli, ja som uh, e, alfadravec, oni sú slabí, ja ich roztrhám na kusy, no možno ich nechám žiť. A povedal, že veď možno iba vymením vládu, veď mm. mne stačí, keď sa tam vráti to, čo bolo pred Kastrom, že nás hmm. tam, že my budeme tam bačovať mm. na tej Kube americký kapitál a, a, a, a povie hneď, že, o, že to je na Kubáncoch, že koho si zvolia, že nech oni si zvolia vodcu. A ja som len stanovil, že ten vodca musí robiť to, čo, čo my <laughs> chceme. A hm, že ja dúfam, že si zvolia rozumne. <laughs> Prosím ťa, to je úplne otvorenie, ako to je klasika z mafiánskeho filmu, že príde mafián výpalník k tebe do reštaurácie. Samozrejme, že má klobúk, oblek, kravatu. Hmm. A povie ti, ja neviem, že Giovanni, ako sa máš? A čo tvoje deti? Dobre? Aha, že ja už koľko chodí, už do, do školy chodí. Hm. A vieš, že minule ti vypálili reštauráciu a že sa ti to môže stať. Ešte raz. A, <clears throat> a e, keby si potreboval ochranu, kľudne sa na mňa obrať. Vieš, no nejaké výdavky bude mať s tou ochranou. Ale potom sa môžeš spolahnuť, že ti už e, požiar nebudeš mať mm. v reštaurácii. E, chápeš, že? Ja. Hm. Veď vieš, že ja ti chcem iba dobre, ale Giovanni, však ty si rozumný muž, veď rozmýšľaj racionálne a viem, že sa dohodneme. Proste on to tak pekne, tak slušne mm. a že ťa ešte mm. ochraňuje, on ti pomáha. Tak, no. A že, lebo aby si mu zaplatil, že ti nepodpáli podnik, mm. to je úplný, úplný, úplný Trump. Toto, že on tak, dobro, tak blahosklone s tými Kubancami, že však, však môžu spolupracovať môžu sa podriadiť hm. štáty. A, <clears throat> a nič také hrozné sa im nestane, no tak budú žiť ako, ako otroci trošku, ale, ale nechá ich naživé. No, Emil, vieš čo, ale ja som ti tak len, len trošku zase do toho skočím, že veď je to hrozné, veď, veď je to aj strašné počúvať, ale ja, ja som ti tak vravel aj v minulosti si, že, že ale furt mi toto príde lepšie, ako keď som počúval toho Bidena, toho, toho Busha a, a, a neviem koho tam predtým, Obamu a týchto. Vieš, le, lebo že však vždy išlo o to isté. Však tie ciele sa nemenia. Len teraz, len teraz vieš, mal si to zabalené s takým tým odporným, hnusným, tým, tou mekou silou o demokracii, o ľudských právach. A ja som si vždy vravel, že toto je tak odporné, že je naozaj ešte teraz hroznú vec poviem, ale že ja mám rád Trumpa za to, aspoň za to, že aspoň toto opustil. Tú, tú, túto odpornú, hnusnú hru na nejaké demokracie. Ja si toto na tom Trumpovi, ja ho nemám rád. Pre mňa je to bláznon, šialenec, idiot. Ale ja mu strašne vďačím za jednu jedinú vec, že aspoň tohto ma oslobodil, tejto odpornej hry, ktorá sa tu hrala roky, rokúce na nejakú demokraciu, na ľudské práva, na LGBT, na neviem čo, vieš, také tie krásne, ale pritom tie ciele boli presne tie isté. Tak naozaj, že aspoň kde, kde by som sa tomu, tomu Trumpu no. poďakovala, dal mu rúžu, že na, tu máš kvet, ti ďakujem, no. že, že aspoň si to povedal konečne, rovno natvrdo, že o čo ide. Vieš? Aj mne sa to viac páči, je to pokrok presne, sme presne. bližšie k pravde. Áno, to a, je a veľmi sa mi na tom páči to, že všetci tí, čo sa zúčastňovali na tých omačkách z prostých, takže tí teraz dostali pár faciek vlastne, lebo teraz hmm. to hm. sám hmm. šéf povedal, že nejde o to. No, <laughs> no. že to boli keci. <laughs> že to je otvorenie, ja som proste tu najväčší dravec. Tak. Ja zožerem, roztrhám koho chcem a držte huby. Tak. A, a, a tak. Hm? No, ale teraz nejaké reakcie som si tu vypísal, že, že čo vnútri Ameriky? Tak hovoria, že ani ten deep state, že ja neviem, aký tam ich je tých deep stateov viac, alebo čo, že nebol za to, že ako keby, lebo že lebo že šéfka CIA, tá Tulsi Gabardová, povedala, že nie, že, že Iránci nevyrábajú bombu, Iránci ne, nepracujú na jadrovej zbraní, neohrozujú. Joe Kent, šéf protiteroristického centra, povedal, Irán nie je bezprostredná hrozba, není dôvod na vojnu a rezignoval. O, boli, nemali jadrový program a boli pripravení to dokázať. To isté vedúci toho jadrovej komisie povedal, že žiadne dôkazy sme to skontrolovali a neboli. A e, že Eh, desiatky odborníkov teraz nedávno na medzinárodné právo v Amerike podpísali otvorený list, kde uvádzajú, že toto zrejme je vojnový zločin, čo Amerika robí. Eh, <clears throat> teraz americkí vojaci, že sa na, o tisíc percent narastli eh, tzv. výhrady vo svedomí, že je nejaká organizácia alebo nejaký paragraf, že majú výhradu vo svedomí a že nechcú bojovať tak teraz zrazu sa to 1000% znamená, že z 10 násobilo sa to a to ešte nezačala žiadna pozemná operácia a už majú takýto nepokoj v armáde. Popularita Izraela sa prepadla už kvôli Gaze a teraz ešte viac, že negatívne vnímajú Izrael dve tretiny už ako Američanov, čo bolo predtým opačne. Um, Čiže láme sa doba. To, čo bolo pred nedávnom ešte antisemitizmus, že si nesmol povedať nič zlé, tak zrazu to už sa to proste nedá nepovedať. A teraz e, doma e, je, oni sú no, podpora je 20-25% vojny, ale to je prvýkrát, lebo keď išli do Iraku, tak 60% ľudí bolo, bolo za vojnu. Čiže Ameri on robí vojnu bez podpory národa. Za pozemný útok iba 6% Američanov vraje to vôbec už nechcú. Um, hnutie MAGA, čiže Make America Great Again, úplne sklamal, tí sú, tí sú z toho akože šokovaní, že on v ich mene vystupovala takto a všetko je opačne lebo žiadna Amerika first, Amerika není na prvej, je Izrael na prvom mieste, Amerika na druhom mieste, Európa na poslednom mieste. Čiže e, oni ho volili za úplne iné veci, veď, veď si pamätáte, že on chcel tú Nobelovú cenu za mier. To mhm. bolo tiež strašne milé, že on, on ukončí všetky vojny a, a, a, a aj hla. A, a ešte aj ten... No, a, a, a vieš čo, Boris, ty ale na vine je ten Nobelovský výbor Áno. vlastne tej vojny, lebo vo Švedsku, či kde to e, mu, mu nedali hmm. tú Nobelovú cenu za mier. Áno. A Trump napísal úrazenie, lebo však má tú grandióznu poruchu, že počujte, že vy ste mi nedali mne, ktorý akože tu ukončujem vojny mm. a že teraz, keď ja sa urazím a že ja teraz nemusím už robiť to, čo áno, som slúbil, áno. že už nemusím ukončovať vojny a tak už budem robiť vojny. Ta, že, že áno, Jako že keď ste mi to nedali, tak ja sa už necítim. Chlapec, tak, ja tak sa už... oni oni blázni mu nedali a, no. a teraz máme svetovú <laughs> vojnu. A škoda, že mu nedali, lebo možno my sme nemali vojnu, vieš, že on povedal, ja sa už no, teraz no, no necítim však... byť viazaný mierom, lebo ste mi nedali cenu. Tak ešte mu ju potom rýchlo dodala tá Rodriguezová tam vo Venezuele, ale to mu už očividne nestačilo. Tak sme to pokašľali, lebo že keby sme mu ju dali, tak možno dnes by bol pokoj. My sme nemali <laughs> naftu za 2 eurá. <laughs> toto sme pokašľali, Emil, to sme mali mu, sme mu ju dať no. Bol by kľudný, no. no. <laughs> Teraz je zlý. No. <laughs> Musíš si dať pozor na takých, čo pýtajú. <laughs> Áno. No. no a to Sachs hovorí, že je to úplný kolaps vlastne americkej moci, ako politiky, kolaps myslenia, že nikto to tam ako neriadi, že kongres je úplne nefunkčný, pasívny, nič nerobí, nikto sa neotvorí, neodvážuje, od, akoby, no tak nie, niektorí áno, ale že e, úplne skolabovala politika, že nie sú žiadne procesy, žiadna racionalita, žiadne rozhodovanie, zvažovanie, e, úvahy, správy, plány, nič e, hovorí, že to je úplne ako vymazané, že kde, sú, že kde je dospelý človek, že ani jeden není v Senáte a že to zrazu vedú nejakí dvaja, traja gangstri a blázni, ktorí nemajú žiadne racionálne rozhodovanie a profesionálov alebo čestných ľudí, tak tí musia odstúpiť, tých umočia, vyhodia, zastrašia alebo si nevšímajú vôbec. A pritom, že ústavná moc má povinnosť zabezpečiť, aby prezident bol duševne zdravý a keď sa zbláznil, takže ho musia odvolať. A nikto to nerobí. <laughs> to, čo je v ústave. A čiže takto to vlastne vyzerá, že ako keby to bol úplný kolaps tých politicko-mentálnych, racionálnych procesov, ale to je zrejme tým, že, že vlastne sa vyklulo, že proste to, že oni to neriadia vôbec, že oni boli už tam dávno mimo úplne. Že niekto iný má v ruke moc, peniaze a riadi to. A toho už nezaujíma vôbec, že on sa nepýta vôbec žiadnych kongresu alebo niekoho. A preto je totálny, ako keby vysvetlo, že nie, nie, to nemá nič s demokraciou a že vlastne ani sa nepýtajú žiadnych demokratických zástupcov a tí ani sa nema, nemajú, ani, ani, ani sa nemusia vyjadrovať. Čo je Európa? No Európa by mala mať jasný záujem, aby sa dodržalo medzinárodné právo, aby bol pokoj na tom východe, aby nebola ekonomický kolaps, energie, utečenci. No je to mi nejak ako čudná vec, že my o náš záujem sa nehlasíme. Ale sme tak čudne akože zmetení teraz v Európe, lebo vlastne a prečo to je? No lebo, a to tiež bolo už dávno, len nikto to ako nechcel uznať a pochopiť, že my sme boli semi polosuverenná e, mocnosť Európa a boli sme vlastne okupované územie Spojených štátov po Sme. a preto sme začali robiť samovražedné veci proti sebe a začali sme byť figurkami vo vojne proti Rusku a ničiť si vlastný priemysel, infraštruktúru, všetko. A všetci títo boli vychovaní niekde vo Washingtone, tí, tí vodcovia a dosadzovaní ako mysledržiteľia do provincií. Tuto. A veľké štáty ako Francúzsko, Nemecko sú obyčajné provincie a dosadení sú ľudia, ktorí sú, ktorí sú lojálni nejakej cudzej mocnosti No a teraz je to také zmetené, lebo už je to také, že, že vlastne ten, oni stále by ďalej chceli podporovať tú Ameriku, lebo sú vlastne tam dosadení, tak, tak Merc, Lajenová, Ruté a takto Macron sa tak opatrne, že nechceli odsúdiť a tak sa vyhýbajú a, a, že, a nevedia čo, ale začína to byť také rozpačité, že ťažko teraz už začína sa to trhať, chápe, že to je tiež pozitívne, že predtým mhm. všetci klamali, predstierali, že sú predstavitelia našich krajín, ale boli vlastne to vlastne Američania, jasné. No. Služobníkmi niekoho, kto nás chcel zničiť. Kto chcel zničiť našu ekonomiku a urobiť z nás otrokov. A, a teraz zrazu to je vidno tak teraz sa niečo, vieš, že to, to keď niečo sa ako prezradí, Mm-hmm. tak to ťažko môže zostať už rovnaké. Tak mm-hmm. Je to také zmetené, že ja neviem, Kalasová vyhlásenie v mene Európy, že oni sú za medzinárodné právo. No ale nenapísali, že to Amerika porušila to právo, ale že mhm. dôrazne vyzýva ona Irán, že aby na nikoho nestrieľal lebo že môže niekomu ublížiť. Že nech nestrieľa na tie krajiny okolo a že nech nevystreluje vôbec, že drony ubližujú ľuďom. A Iránci, proste oni strieľajú. Tak ona ich vyzvala, že aby nestrelali. Že my strelame na nich a nech, nech ako sa nechajú e, ostrelovať, a, ale že nech oni nestrelajú. A Eh, a, a, a keď do Hormuzu vyzval, tak, tak Ruská Lasová hneď, že to rýchlo urobme, urobme do, ten klub, dobrovoľnícky klub, že kto ideme do Hormuz oslobodzovať. Pritom za chvíľu poviem, že Hormuz vôbec nemá byť uvoľnený, ale proste on nás tam volá na to, že aby sme tam aj my proste krvácali, urobili zle Iráncom, aby sme tam proste, aby sme sa vyčerpali všetci hm. navzájom. Nie je na to, aby Hormus sa uvoľnil. Však on bol voľný, však preto sme ho zatvárali, lebo máme nejaký, nejaký zmysel to má. A, ale fantastická vec, že Slovinsko sa pochl- odvážilo povedať, že je proti, že to odsudzuje Norsko, Španielsko, potom aj Macron, že tam nepošlú e, aj Taliani a aj naše slávne Slovensko, že, to, že, že, že je za diplomatické riešenie a že to e, ten náš Blanár povedal a, a, a tuším, že ešte, aj, že to odsudzujeme. Hmm. A ale ešte Miriam Lexman stihla povedať, že to, že to asi není porušenie medzinárodného práva prepadnúť Irán, ale bol to obranný útok na ochranu záujmov a hmm. občanov demokratických krajín Európy a USA. Čiže my máme právo zbombardovať Irán do doby kamenej, lebo Iránci nás ohrozovali demokraciu na Slovensku. Hmm. To je krásne. Hmm ale nejaká najmenšia stopa po vlastnom myslení tam není, lebo keď, keď, keď Iránci ohrozovali nás, no tak my teda určite tisíckrát viac ohrozujeme Iráncov. Nie, však tam teraz kameň na kameni nezostane a oni nám neurobili <laughs> nič e, porovnateľné. No mali by nás tak, teraz bombardovať, znamená, áno. Keď my máme právo sa takto brániť, no tak oni majú tisíckrát väčšie právo napríklad vyhľadiť Slovensko z mapy sveta. Hmm nie? Alebo čo? tak potom kam to vedie takéto uvažovanie, že oni nás ohrozovali a my ich náhodou neohrozujeme? No, no, no, no nie, Emil, lebo my sme chceli predsa oslobodiť iránsky národ spod, vieš, spod toho no. jarma režimu. Nám o to išlo. My, my, aj Trump to hovoril na úvod. Veď jemu ide o slobodu iránskeho národa. My ich teraz preto bombardujeme, lebo sme chceli vytvoriť vhodné prostriedky na to, prostredie na to, aby tí Iránci sa vzbúrili a zložili ten režim, ktorý ich trápil. No tak my ich to, to musíš chápať. Teraz im pomáhame bombardovaním. No. No, čiže eh, tu mám napríklad, že nech Bezpečnostná rada OSN im prikáže, že nesmú v Hormus akože tam si privlastňovať, ale však medzinárodné právo hovorí, že teritoriálne vody sú súverené 22 km minimálne od brehu hmm. a, a, a možno trochu aj viac, čiže to vlastne my, to všetko je na hlavu uh, smiešné, teraz sú v takom schizoidnom stave títo naši, lebo oni tlieskajú vojne v Iráne, ktorí tí, čo podporovali Zelenského, pritom Zelenský končí tým, lebo, lebo nebudú mať pre ňoho tie protiraketové no, strely, no. Rusi inkasujú dvojnásobok záropu a, a tak ďalej. Čiže to sa hodí Rusom a Zelenskému sa to veľmi nehodí. Ale my, my máme úplnú, títo naši, to je proste príznak, že títo pajáci dosadení, že oni majú dezintegritu osobnosti, tak jak ten Trump, že oni tlieskajú tomu, čo je proti ním samým a, a proste nemá to ani hlavu, ani petu. Teraz najprv bol Fico zlý s Orbánom, že chceme ropu cez družbu a teraz už aj Lajenová zrazu povedala, že teda poďme sa pozrieť na ten ropovod, že či naozaj je poškodený. Tak zrazu v Bruseli zistili, že, že Fico mal pravdu s Orbánom že asi by sme teda predsa len mali tú ropu, ale zistili, lebo, lebo eh, ani odtiaľ, ani odtiaľ nebude ropa. Tak sme skončili. No lenže, lenže, lenže náš šéf vo Washingtone nám nedovolil brať ropu od Rusov, tak, tak teraz oni nevedia, čo majú robiť. Hmm. Lebo, lebo príkaz hegemona je, že nebudeme brať ropu tak to proste to je, tých všetkých musíme, sme dávno mali poslať preč z Bruselu. Hmm. A, no ale v, tomto, v tejto katastrofe, teda vôbec svet chápe, že to bola strašná chyba a hlúposť. Generálny tajomník OSN hovorí, zastavte to, proste zašlo to priďaleko. O, ten, ten Putin, Modi, Si, proste títo vodcovia sa javia ako ľudia zdravého rozumu, duševne zdraví oproti proste tým našim. O, a tu proste to, to, v tom celom tomto zle, ako keby tým malým odhálením sa toho čistého zla týmito fackami, ako keby sa dialo v takom duchovnom zmysle niečo dobré, že aspoň sa to ako akoby ukázalo mm svoju tvár. Mm-hmm. Takže vlastne o tých kurdoch som povedal, že, že zrazu pochopili, že teda nebudeme už pešiaci na šachovnici, to skončí vždy zle. Španielský premiér, to je hrdinský prejav, hovorí, že nebudeme sa podielať na niečom, čo je škodlivé pre svet aj v rozpore s našimi hodnotami a záujmami, len zo strachu z odvety. Mm. To je sláva. Proste Európa tí, tí čo tak k, k, klačali a opakovali tie, tie, tie keci hmm. zvrátené, tak zrazu niektorí dvíhajú hlavy a, a začínajú vzdávať úctu tým mojim pravzorom. Že čo takto, ten kanadský premiér, že čo takto čestné vzťahy a pravdivé, dôveryhodné obnoviť že nemá zmysel už kloniť hlavu pred hegemonom, že dúfať, že nás bude chrániť alebo že nám neubliží. Lebo už nám ubližuje totálne. Že už je čas e, nájsť zase nejakú hrdosť. Rakúsko aj Španielsko odmietlo povoliť USA prelety. Macron začal mať reči, že to Hormus sa nedá dobiť, to je nereálne. A, a, a že to jadrové palivo sa nedá. A Meloniová povedala, že chceme chcem nájsť vynikov z úderu na tú školu. No však to som povedal, že Hexet to chcel. Nemusíme hľadať výnikov. A teraz trámbe hneď vyhražky, že rušíme obchod so Španielskom, mm. lebo nám neposkytli súčinnosť základ a základne, nechceme s nimi nič mať. Mm. Takže hneď vydiera, že izoluje tú krajinu, ale keď sa spojate krajiny, tak zostane v izolácii Amerika. A úžasná vec, že Trump aj s Rubiom teraz hovoria, že u vás USA sa vyhráža, že vystúpi z NATO. Takže no, nie, my Slovensko nerozbilo NATO. Ani, ani tu my. My to sme nestihli, my, lebo uh, Američania zrušia NATO, lebo vystúpia. A, a sa hneval, že nechcú nám poslať lode do Hormuzu, my Európania a my sme pre nich boli na Ukrajine, keď nás potrebovali. A oni tu pre nás teraz nie sú. Upierajú nám základné práva ako členom NATO. Malo to byť automatické, že nám pomôžu. Ja tomu nemôžem uveriť, hovorí Trump. A tak proste to je ako dve lži v jednej vete, lebo e, kde boli oni, kto pre nás na Ukrajine, však oni tam podpalili vojnu, na tej Ukrajine, hodili nám ju na krk. A hovorí, že on nám pomáhal na Ukrajine. Mm. A, a jaké práva? Však na to je obranný pakt, nie útočný pakt. Hovorí, že bolo automatické a on je prekvapený, že my nejdeme do Iránu bojovať, že, že tak nejak váhame, ale veď oni nám ani nepovedali, že idú začať vojnu, však sa nás vôbec neradili a, s nami. Áno, áno. S tým sa, a, a, s tým sa a vôbec na to nesmie viesť útočné vojny, však my sa máme len, keď sa bránime. Vtedy platí článok 5, že majú ostatní prísť na pomoc. Hm. A to sme už skúšali, lebo sme prišli na pomoc v, v irackej vojne a ako, no teda v afgánskej, akože na pomoc, lebo, lebo na, na Ameriku zautočili v tom 11. septembra, tak, tak to bol útok na Ameriku, takže sme išli do Afganistanu úplne zbytočne, lebo sa podarilo vybeniť len Taliban za Taliban, ktorý tam zase vládne. A, a, a potom bolo, že sme išli pomáhať do Iraku, tiež na základe podvodu, lebo vysvetlo, že boli zámienky vyfabrikované vlastne s Američanmi a aj ten 11. september bol tiež taký. Tak, takže vlastne to, to proste eh, lenže toto bola pravda už dávno. A teraz to vysvítá, že na to nikoho nechráni a, a zase je krásne, že Trump to hovorí otvorene. Že ja, ja vám neprídem na pomoc, ja sa na vás vykašujem. A to opakuje každý tretí deň. A to znamená, že na to je vnútorne mŕtve. Nikto nemá dôveru, že, že Amerika ti príde na pomoc. Mm. Ale to znamená, že na to v podstate, keď by aj existovalo formálne, ale ono musí sa rozpadnúť, lebo, lebo vlastne nikto tomu už neverí. Každý vidí, že ťa zradia aj Ukrajinci, že zostali na holiči, oni nie sú v NATO, ale proste, že Amerika kľudne utečie, kedy sa jej hodí, kedy sa jej nehodí, mhm. je preč. Uh, proste a, a, a najkrajšie, že vlastne robia útoky proti vlastným členom, však keď on povie, ja, ja si vezmem silou Grónsko. Nádherná facka. Mhm. Proste Dáni ako posluhovali horlivo a zrazu mysleli si, že za to budú odmenení a dostali len kopanec do zadku. Ja si, ja si, ja si zoberiem Grónsko, či chcete, alebo nie. Mhm. A potom si to rozmyslí. Ale možno si to zase zmyslí, keď sa vyspíš, že si ho zobere. A, a, lebo, lebo ho potrebuje. On potrebuje tam, je najbližšie rakety do Ruska. Cez, cez severný pol. A keď to príde zase nárad, tak povie, že on potrebuje to Grónsko. Hmm. O, to isté, veď, ale veď toto bolo jasné už predtým. Však Amerika robila vojenské útoky na Európu, nie? Proste nikto to nechcel povedať nahlas? Však nám vyhodili Nord Stream do vzduchu. A nie, že nevieme, kto to bol. Vieme. Mm. Mm. Vieme, kto to bol. No, ten... A nemám na mysli to, že to vie nemecká tajná služba, ale že to nemá hovoriť a takéto tajné informácie. Ja osobne som to počul od oboch amerických prezidentov. Tak, tak, ako, oni o tom informovali. to že povedali. To... Presne tak. Obidvaja. Presne tak. Lebo, lebo Biden vedľa toho Schrödera, či ktorého stál. Šolca. A hovorí, že, že ja ten Nord Stream nedovolím. Tak. Nord Stream nebude existovať. No. A novinárka nechápava hovorí, ale však to je nemecké, nemecká ako ropovod, že jak to chcete urobiť, že, že to zakažete Nemcom. Hmm. A on hovorí, no, ale spolahnite sa, my máme už svoje cesty. <laughs> A potom vybuchol. Hmm. Samozrejme, že tam Ukrajinci, Poliaci a tak. Nejaký polský minister vraj poďakoval za to Američanom. Hmm. A potom Trump sa opýtali, a kto to vyhodil do vzduchu. A Trump hovorí s tou jeho milou úprimnosťou. Ale viete, že nemôžem vám to povedať, lebo nechcem hovoriť nič zlé na moju vlastnú krajinu. <laughs> <laughs> tak, tak a čo? A my Chápe, že oni, čiže ten hegemon už ro, o, otvorene povie, že a, a potom však nám vyhodili do vzduchu s, ako, u, s Ukrajincami vyhadzujú do vzduchu aj plynovod, aj ropovod, aj, aj South Stream, aj neviem aký stream, všet, všetky, všetky energetické toky nám, nám bombardujú. Mm. Naši spojenci. A keď povieme, že nie, tak v Bruseli, že držíme hubu. A Zelensky povie, no, pošlem vojakov, nech sa porozprávajú s tým Orbánom a s jeho deťmi. Hm. To proste úplne normálny teroristický režim. A, a, a toto sú spojenci? Teraz tí Arabi si uvedomia, že to, to spojenectvo so stričkom samom, že tam majú základne u nich, takže to ich vyjde teraz dráho a že či vôbec sa to oplatilo. Hmm. Neviem ešte, jak to dopadne. Čiže to... To je to, čo som hovoril s tým Kojsom, že to vyzerá tak, že tak ten Trump touto otvorenou, akoby tým otvoreným egoizmom, tak rozkladá akúkoľvek dôveru, že, um, že proste to je zánik NATO a americkej hegemonie, že to je proste zasiate. Hmm. A e, nikto tomu nemôže už dôverovať, veriť, spoliehať sa na to. Hmm. Čiže čo, čo má byť s tým? Proste to je, to je akoby e, zanika. A preto hovorím, že zničil vlastnú ríšu. No. Nie Irán. Iráni, Iránci strašne vytrpia, ale sa nejako postavia na nohy. Ale americká hegemonia zdá sa, že končí, ale tu vám chcem povedať, je 10 hodín. No práve, práve som chcel, že či si uh... nedáme zase prestavočku hudobnú, lebo to, to je presne to, že dobre, však toto všetko sedí, čo si povedal, aj, aj sa to javí ako blázon, aj je to protirečivé, aj je to nenormálne, aj sa na tom zasmejeme, aj je to na hlavu padnuté, ale ale toto, že to treba mať na mysli, ale a máme pocit, myslím si, že dobre, že blázon nevie ráno, čo robí večera a, a, a mení a tak. Ale to neznamená, to... No. že v tom nie je nejaký poriadok. To neznamená, že tí ľudia, ktorí za ním stoja, nemajú svoje plány a tento blázon im na to slúži. To je, to je pozor, to sú dve rozdielne veci. Tak ak nemáš nič proti, tak by sme si dali teraz pesničku a po hudobnej prestávke by sme mohli ísť práve k tomuto, lebo to je to kľúčové, že čo sa tu teraz vlastne deje. No tak dobre, tak tráme blázon a je len taký blázon taký, že nič, že smejme sa, ha, ha, ha, blázon. No, poviem po pesničke. Tak, tak, lebo toto je, toto je dôležitá vec. Takže hráme a ostaňte s nami naďalej. naši poslucháči, počúvate reláciu a riadne na niť. Ak nás počúvate 4. apríla, tak nás počúvate naživo a prípadne nám môžete poslať aj nejaký mail na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ak bude čas, tak prečítame a v závere relácie. Eh, hovoríme o Iráne, o, o tom, čo sa deje na Blízkom východe a povedal by som to takto zjednodušenie, samozrejme neúplne presne, ale zjednodušenie je to tak, že doteraz, čo ste počuli tie dve hodiny, tak bolo to <laughs> zaujímavé, ale, ale nie je niečo, čo by ste nevedeli, nič nové. Tak to, toto, toto Emil teraz zhrnul veci, ktoré sú známe celkom trefne to okomentoval, ale všetko známe veci. A teraz, ale mám pocit, že ideme k veciam, ktoré skôr budú už no, takéto novum, také to, čo už nejak tak veľmi sa nehovorí, čo už je nad týmto všetkým, lebo e, áno, že, že, že máme tendenciu myslieť si dobre, tak takéto strašné veci sa dejú, je to nespravedlivé, je to hrozné, je to nenormálne a blázon Trump a idiot a, a napohľadanie a, a blázon a porucha osobnosti a tak podobne to všetko sedí, ale už sme to tu naznačili, že po, pozor, ale že môže to byť hrozné, lebo on môže byť takýto, ale ľudia, ktorí stoja za ním, takýto byť nemusia. Oni môžu mať svoj presný plán. A tento hlupák im môže úžasne poslúžiť k nejakému plánu, ktorý nie, nie, nie, ani náhodou nie je tak dezorientovaný a taký, taký rozháraný ako Trump. On môže byť práve naopak veľmi presný, precízny a, a nejaký konkrétny. A to už, to už budú skôr také nové informácie, ktoré tu teraz zaznejú. Takže, Emil, poďme teraz asi už k tým úplne no, To, čo sme to teraz vykreslili, to sú aj také, jak ten Merzheimer aj Sachs, tak to hovoria <laughs> o tom, že je to nepochopiteľné, iracionálne, e, že Trump sa chová jak blázon a tak ďalej. A že nevedia, čo chcú. A to, čo málo veľmi počujete, že možno ale je to tak, že Trump není blázon, on je maňuška, šašo, ale v rukách niekoho, kto má presný plán a uskutočňuje ho desiatky rokov. A ten plán je oveľa strašnejší, než to, čo hovoríme doteraz. Čiže Trump potom v tejto druhej interpretácii sa javí vôbec nejako blázon, ale ako taký človek, ktorý chvácholí ľudí a trhí a ťaha čas a každý deň, že a ja zajtra skončím vojnu a nebojte sa a tak a deštrukcia pokračuje. On na Ukrajine rozpráva, že to vzdajte sa s Rusmi, tam o to vzdajte im Donbass a ukončia, chcem ukončiť vojnu, ale nestiahol sa, tam stále krvácajú a krvácajú a sa ničia tie, tie všetky aj v Rusku, aj na Ukrajine proste zničenie pokračuje a on tam stále je a stále to, to tam, tam, keby chcel, tak to ukončí. čiže on reční a sype nám piesok do očí a medzi tým sa čo deje, že sa ničí jedna krajina za druhým a dobýva jedna za druhou a čo, na čo toto môže byť dobré? Uh, ja mám predpoveď, že čo on jakých mariňakov posiela kam, kde zomru, niekde tam na ostrove Kark No tak ja mám odhad, že oni idú niekde k Ceylonu, tam postaví tie lode a zastaví tie, tie ropné tankery, čo idú do Číny a tam ich bude potápať. Aby sa im, tam sa im nič nestane, tam sú mimo dosah rakiet, lebo nejde o otvorenie Hormuzu. Samozrejme, že ide o zatvorenie Hormuzu, však otvorenie Hormuzu sme mali. Ide o to, že polka ropy ide, ide tam do Číny, a konečným cieľom je zničenie Číny, aj Ruska a každého. Ale Čína proste predbieha Ameriku technologicky, výrobou, všetkým. A to je konečný. A toto sú všetko, iba to je iba ako brána. Proste Sýria bola len brána k Iránu ale nedali pokoj 15 rokov tam tak hej, tak toto, také prevraty, také nepokoje, také skupiny, také rozkoly, všetko tam, až kým tá Sýria úplne nevahla popolom. A teraz je na rade Irán ale to je iba pre, predohra. Medzi tým bola Venezuela, jeden, ešte pripomeňme. Jeden za druhým všetkých spojencov a potom, áno, Venezuela je tiež tak. medzi, lebo z Venezuely no. ide ropa do Číny. Tak si zoberte dráhy, odkiaľ ide, idú energie do Číny a všetci títo musia byť zničení a potom Čína nakoniec. Čiže on, tí, čo, on, on není, akože, to nie sú blázni, čo tam majú toho Trumpa. Oni chcú proste jednoducho dobývajú celý svet. Oni chcú absolútnu vládu nad celým svetom. A keď nie, tak všetko musí lahnúť popolom a všetci musia zomrieť. A idú na to takto postupne, že budú vrtať, rozvracať, veď im oni vyhrávajú, veď oni na Ukrajine však vyhrávame. Však Rusko sa oslabuje, krváca, Ukrajina je rozvratená. Však to je víťazstvo. Irán im stačí, on, že bude úplne zničený. A, aj, a, a že sa zničia iránske rafinérie, zničia sa aj arabské, lebo v odvete Iránci niči, zničia potom tie arabské rafinérie a, nebude, a Čína nebude mať ropu a bude hotová. Lebo to neopravíš. Tak, a, a samozrejme, no. Amerika no. nezáleží na nejakých perských krajinách. Je to úplne ukradnuté na nejakom perskom nie, to Nie, a, to je, a to je úplne jedno, či si nepriateľ alebo spojenec. Toto tak. by sme konečne mali si natrieskať do hlavy, že Európa bola akože spojenec a sme, sme, sme na kolenách. Aj spolu s Ruskom, ktorý bol akože nepriateľ. Nie! Všetci sú nepriatelia, aj Európa je nepriateľ, aj Európu chcel položiť na kolena, aby zničil každú konkurenciu a náš priemysel. To bol súčasť cieľa a tak aj nech aj Arabi idú ku dnu a jeho spojenci. Tak kedy toto pochopíme? Že, že nikto není spojenec Ameriky ale všetci majú ísť dnu a ide na to postupne, aby nakoniec zostala to obklúčená Čína alebo obklúčené Rusko a, a proste, jak to pôjde, tak toľko budú vyrývať, vrtať, ničiť, rozvracať, podpalovať okolo, až to dokrkajú proste do toho, že, že, že teda všetkých položia na lopatky. Veď Čínu obklúčujú. Teraz bolo v novinách, že Japonci na tom najbližšom ostrove k Tajvanu budú umiestňovať rakety vo Filipínach Čína chcela pomáhať a tak tam za zašmodrchali voľby a už sú tam proamerické vláda a už tam stávajú namiesto, aby pomáhali infraštruktúru, tak vojenské základne. A samozrejme tam na tom rohu na, najbližšie čo je 185 korun od ku kilometrov od Tajvanu. Lebo tam bude vojna, Tajvan bude rozbuška. E, Číňania budú agresori oni, oni ten slobodný Tajván budú, budú, budú napadnú alebo niečo, alebo bude proxy vojna vo Filipínach. Proste keď Irán padne, tak vo Filipínach nejaká, nejaký, nejaký začnú bojovať, e, tam niečo bude, že Číňania tam sa vtiahnú do vojny, to je taká najbližšia krajina tam pod palcom Ameriky a tam budú krvácať, tak jak bude akoby čínska Ukrajina alebo aj Japoncov vťahnu do toho, lebo tí sú podriadení, tí len, tí len, tí len hovoria áno, pane. Jeden Mariňák hovoril, že len na našej základni na Okinave každý mesiac bolo nejaká, nejaké násilie, bitka, znásilnenie, niečo. A, a, a Japonci len jasné, jasné, nehneváme sa, môžete, môžete znásilňovať naše ženy, lebo sú okupovaným, okupovanou krajinou. Proste to je sa nechajú zneužívať. Proste toto, toto, keď si to musíme uvedomiť, že konečný cieľ je absolútne dobytie sveta a monopolárny svet a že oni tomu obetujú všetkých, všetci môžu, keď to inak nepôjde, jak s tou Kubou. Nech všetci zomru. V kubánskej kríze 63. Amerika už vtedy ukázala, že je, že je radšej ochotná jadrovú apokalypsu rozputať. Nie, že ochotná, ona ju rozputala. Len kvôli tomu, že keď nemá byť ona hegemon, tak nech všetci zhoria v atomovom požiari. Oni si myslia, no však keby v najhoršom, tak my sme zámorom. Nevadí, keď tu všetci zhoria v Eurázii. My sme, my sme za oceánmi. Rusi to zastavili, Rusi ne, ne, nestlačili ten gombik, keď už na nich strieľali. To som tu rozprával, myslím, v nejakej jaredninej niti. Čiže o, o čo tu ide? Že oni konečným cieľom je Čína a Irán je prostriedok. A ešte to Rusko tam je teraz. A preto ju obkolesujú, preto proste sa všelijako možne snažia, ale musia nejako na to ísť postupne, proste likvidovať najprv všetkých spojencov. Veď toto sa deje celý čas, preto padlo Srbsko bol spojenec Ruska, preto padla Sýria, lebo bol spojenec Iránu a Ruska. Všetci, čo sú ich spojenci, musia byť zničení a musia mm. láhnuť popolom. Mm. A jaký toto má význam? Čo sa ide teraz? To, čo, sa, čo, sa, čo s čím tu zápasy? Ja som v 89. hneď eh, jak sa menil svetový poriadok vtedy. Od no, toho komunisticko-kapitalistického niečo nové. Vtedy ten Samuel Huntington vydal knihu, že stred civilizácií. A tam ukázal tú víziu, že teraz bude multipolárny svet zhruba siedmých civilizácií. Kresťanská, sú, sú zhruba tie náboženstva, že konfuciánska civilizácia, hinduistická, islamská, kresťanská, latinskoamerická, neviem, približne. A ja celý čas tvrdím, že Huntington mal pravdu. Ja to viem z toho, že v 89. nastúpil ako duch času archaniel z Jupitera Zachariel. A ja vidím na všetkých tých obdobiach do minulosti, že aký bol svetový poriadok v zacharielských obdobiach a na čom je založený a že sa vždy vynorili tieto civilizácie, týchto plus minus 7. Že to tak bolo už za Karola Veľkého a, a, a neviem kedy predtým, keď bolo minulé veľké jupiterské obdobie a pretože to tak má byť aj teraz. Ale zdalo sa, že sa to nedeje lebo Američania, ak padol sovietský zväz, tak nabehli na tú unipolárnu hegemóniu, že oni to tu všetko riadili a boli svetový policajt. Takže sa to ako keby nenaplňovalo v niečom. Ale teraz je ako keby, ako keby ten, ten, ten duch sveta, keď niečo sa nedeje, jak má vnútorne, tak, tak sa vyvrbia také osudové udalosti, že to, že to, uh, ako do, dotlačia k tomu. A teraz, čo sa teraz deje, je vlastne to, že sa rodí tento nový multipolárny poriadok a Američania, ten Trump, ako keby bol ešte nielen <laughs> tými, čo za ním stoja, ale že ako keby ho v istom zmysle Boh poslal, povedal čertovi, nech tam dá Trumpa, aby urychlil celý ten vývoj, lebo takého traktoristu, čo to takto rozorie, to by si nenašiel. Proste, že on <laughs> tak všetkých pouráža a poohrozuje, že, že konečne tí ľudia prefackaní a nakopaní do zadku mm. by teraz už mohli pochopiť, že teda sa mení znova svetový poriadok a že prechádzame k nejakej multipolarite, že musíme. My sme nechceli, a, a stále sme si hoveli pod dážnikom americkým a teraz vidíme, že veď on je náš nepriateľ, však nás všetkých, všetkých prepadne a zničí. A, a, a takže to musíme... Putin to začal. A toto je tá vec, ktorú ja som ale povedal okamžite, že Ukrajina prehrá, pretože áno, ako z hľadiska ich národného záujmu, že oni chceli, že svoj štát a niečo a mali by mať suverenitu aj si rozhodnúť o svojom a neviem čo. No, to by bolo bývalo pekné, lenže tu je vysmajor, vyššia sila, vyšší záujem a to je tá vec, že tu išlo o to, že, že či teda bude Amerika dominovať celý svet, alebo sa niekto vzbúri v nejakej chvíli. A, a Rusi si povedali, tak stačilo. 25 rokov sa snažíme byť ako nejaký seberovný partner západu a oni nás nikdy tak nebudú brať, tak musíme to zastaviť v nejakom momente. Tak si povedali, tak ideme do toho. Seriózne. A, <clears throat> a tým Putin začal, povedal prvýkrát Amerike nie, bude, bude tu rovnocenná mocnosť. A, a, a tak si vyskúšajme sily. A, a pretože toto je v tom duchu času, tak preto som okamžite mohol povedať, že a svet bude na strane Ruska, žiaľ, okrem teda nás ako poskokov, ale proste celé, celá India, Brazília a neviem čo, proste nebudú, nebudú proste pomáhať už na Amerike, tomto a preto to proste, a Ukrajinci budú obetovaní proste kvôli, kvôli vyššej, vážnejšej veci, že sa hlúpo zapojili v službách niečoho, čo ide proti ešte vyššiemu duchu času, tak, tak na to teraz doplatia, že to, že to neuhrajú s tým Donbasom. A to isté je s tým celým, aj s tým Čínom, aj s tým, s tým Iránom, že proste čím skôr proste keď Irán padne a bude vojna s Čínou, tak a teraz, keď ste videli na čínsky nový rok tých robotov, tých humanoidov, že oni, oni proste cvičili bojové umenia a tancovali v reálnom čase proste e, na javisku, čiže oni sú rýchlejší, šikovnejší než človek E, viac informácií, vyhodnotia dáta, budú rýchlejšie bežať, rýchlejšie všetko rozoznávať, vidieť v noci, všetko. Proste to oni, Číňania, sú tak ďaleko, že to bude táto vojna ďalšia s Čínou, teraz začala vojna dronov na Ukrajine, tak to bude vojna normálne robotov jak z hviezdnych vojen. To sa budú po Filipínach preháňať tí androidi a budú na seba strieľať lazerovými pištolami asi a, a, a, a oni možno budú vyzerať úplne inak, tí vojenskí roboti ešte horšie, ale, ale keby len tých androidov, tak keď si to predstavíte jak vo filme, tak, tak ako v Terminátor, tak aby, aby sme precítili tú hrôzu, že to už je teraz reálne. A Čína je na takej úrovni, že a teraz tá Amerika cíti, že je zdochynajúca kobila, pretože e, proste si nechala zdegenerovať obyvateľstvo a zlenivieť a skonzumnieť a, a zvyknúť si na blahobyt, proste ako Rímania. A, a <laughs> Číňania sú šikovnejší, vzdelanejší, pracovitejší, druhú a neviem čo všetko. A, a, a tak tá Čína ich predbieha a teraz oni cítia, že máme iba malé časové okno, kým tú činu vtiahneme, kým máme jadrovú prevahu ešte a kým si nedovolia tí Číňania, tak by sme niečo mohli ich ešte nejak dostať na kolena, ale to už za pár rokov nebude možné. Takže musíme vyvolať podľa možností svetovú vojnu a konflikt s Čínou za nejakých okolností. Proste oni to, to, takto takto niekde rozmýšľajú niekde za Trumpom tí ľudia, ktorí vedia, na čo je dobré, e, zdánlivo úplne zbytočné zničenie Iránu. Ja tvrdím, že to má ten význam, že treba pochopiť čím skôr a že to teraz sa to, akoby ten osud nám to ukazuje, že pochopme vedome, že Zachariel chce multipolárny svet mnohí sa boja, že áno, bol tu americký dážnik všade, na celom svete základne. Tam, kde bola americká základňa, tam bol Pax Americana, čiže tam si nejakí miestni bitkári nemohli dovoliť vyvolávať nejaké konflikty, lebo by dostali hneď po prstoch. A tým pádom to bolo akože dobre, sme vázali Ameriky, ale ona ručí za mier a funguje to a je tu nejaký poriadok, no tak musíme platiť tribut akože šéfovi a tak. Mm. Ale, ale keď tento ako striko sám, ktorý zabezpečoval relatívny poriadok, prišiel o rozum a prináša už samé sám začína vojny a, a vrhá všetky tie krajiny do neistôt a do konfliktov, tak sa to stáva kontraproduktívne a začne byť, začína byť evidentné, že, že vlastne sa to, to není, neoplatí. Čiže my by sme mali poslať všetky základne americké domov z celého sveta. A niekto sa bojí, že a čo bude? Irán bude regionálna mocnosť na Blízkom východe, to zdominuje Čína celú Európnu no, Áziu, Rusi zdominujú, ja neviem, tam v Strednej Ázii, čo bude? Čo, čo, čo sa dá od nich čakať? Čo nebudú konflikty? Ale pri takomto stave, jak teraz, že sme napadli Irán a že my, my ste, sme na pokraji jadrových katastrof každú chvíľu, tak ja hovorím, že to bude lepší poriadok. Lebo, lebo vidíte, že majú zdravší rozum, ten čínsky, ruský, indický prezident a, a, a kanadský a tak, že oni budú normálne na základe nejakého zdravého rozumu, realistického odhadu, budú musieť sa nejako dohodnúť tak, lebo si uvedomia, že ani jeden z nich není taký silný, aby mohol dať všetkým pohube a, a, a že začína to, čo ten kanadský premiér vy, vy, vytyčil ten obraz, že, že snaha si navzájom nejako čestne, pravdivo, konštruktívne spolupracovať, pomáhať si, e, dodržať slovo. Proste toto je zánik toho doterajšieho svetového poriadku a musíme pochopiť a pomáhať tomu, aby sa zrodil nový. A ten bude ten, čo ako keby ten Zachariel sa naozaj chce presadiť, tak jak to bolo aj v tých minulých obdobiach, o my by sme teraz vlastne čím skôr mali urobiť to, čo povedal ten kanadský premiér, že začať sa spájať tie ostatné národy, čo chcú proste mier a vypovedať služby Amerike a povedať, no nie, my už sa nechceme na tomto svetovom podpalačstve zúčastňovať a všetci držíme spolu a keď nám teda vyhrážaš sa, že nám dáš 1000% teclo a neviem, ako nás bombarduješ, tak proste my sa nebudeme báť a ty si zostal v izolácii. A vtedy to skončí. Aj keď to nepochopíme, že bude stále jeden po druhom, budeme pomáhať mm, mm. na zničení ďalšej a ďalšej a ďalšej a ďalšej krajiny, tak láhne celý svet popolom. A oni sa nezastavia. Oni, dobro, to, oni to neodíde s hambou, oni proste z Iránu oni keď, keď to pôjde, tak oni pôjdu ďalej a ďalej a ďalej a chcú všetko. Hmm. Nie je len západnú pologulu, oni stále niečo rozprávajú, že iba to, iba to, iba to salamovou metodou oni sa nezastavia. Keď dobrovoľne sa ten americký démon nezastaví, my musíme sa proste zobudiť a uvedomiť si, čo sa deje a povedať tomu nie. A prestať pomáhať na tomto. No, to, to sme sa bavili aj pred reláciou a aj v inej relácii sme toto spomínali, že to si treba ľudia uvedomiť, o čom teraz je tu reč, že my sme mali akoby taký najväčší šok, hrozbu, alebo šok z toho, že, že teraz prišiel Trump a chce si deliť sféry vplyvu že príde a tak nadrzovku vám povie, že doteraz to nejako fungovalo, ale ja si beriem západnú hemisféru a vy si robte tam s tou východnou, čo chcete to sme si mysleli, že to najhoršie, čo môže spraviť, že takúto šialenosť tu teraz. Takže to je horšie, to, to, to je to, čo sme aj minule v inej relácii v hodine vlka spomínali, teraz Emil o tom hovorí opäť. To je horšie, to je tak, že on neprišiel a nepovie ten trámba, ľudia za ním, tá, tá, tá, ten deep state, že chceme hemisféru. Nie, my chceme všetko. Rozumiete? No, Pán prsteňov, jeden vládne všetkým. Ale to znamená, všetko berieme. Všetko. Toto je to. Ja niečo tie mi len prečítam, čo vyšiel taký článok. že... každý štát proste sa dívajte, čo sa deje. Každý štát, ktorý sa nepodriadí Amerike, tak. je proste tým činom samo sebe vinný. Čiže keď to, či to je Rusko, Čína, môžete sa postaviť na hlavu, vy môžete hoci ako byť dobrý a vždy budete na vine a budete odsudení na zničenie, pretože iba ten, kto sa podriadí, iba toho nechajú akože živoriť no, o tom. Tak. Uh, iba niečo prečítam, čo vyšlo niekde, myslím, som našiel na Telegrame, to je o to, o čom teraz hovoríš, že že nedelia sa sféry vplyvu, ide o upevnenie hegemónie silou, právo a pravidlá sa skončili ľudia. Tak počujete, Trump, teraz s češtím to prekladám, nepochybne ničí globálny poriadok. Nie však preto, aby si s niekým rozdelil sféry vplyvu, ale práve naopak, aby si udržal globálnu dominanciu Spojených štátov amerických, pretože za predchádzajúceho svetového poriadku Američania rýchlo strácali svoju nadradenosť a konkurencieschopnosť a svet smeroval k multipolarite. V podstate sa jedná o prechod od americkej hegemónie v formáte konštitučnej monarchie, v ktorej boli činy hegemóna stále obmedzené určitými pravidlami, k americkej hegemónii v formáte autokratického absolutizmu, v ktorom hegemon už nemá žiadne obmedzenia. O tomto sa bavíme. O toto ide. O toto ide. O, to, o toto sa teraz hrá. S, s bláznom a no. šašom, akože na ha, blázon Trump nevie ráno, čo povie, ale o ho nejde. Ide o tých ľudí vzadu za ním, ktorí majú presný plán. A toto je ten plán. Tak je byl? No, áno. Áno. Chcem sa čím skôr uvedomiť, že, že čo je naša úloha, že proste už som to povedal. Hm? Ja som bol v pláne ešte e, vlastne rozobrať ako keby, že kto je spravodlivý, kto je na vine, kto má právo útočiť, kto sa bráni. No, Dobre. To je dosť zložité, ja to skúsim nejako zostručniť. A dáme si ešte pol hodinu. Tak dáme ešte hudobnú prestávku medzi tým, aby sme to zase oddelili? M môžeme. Dobre. Tak dajme. Aj, aj preto dáme hudobnú prestávku, aby ste si dostatočne uvedomili, o čom tu teraz hovoríme, že aké zlé to je. Počúvate Ariadninu Niť. Smerujeme k záverečnej polhodinke s Emilom Pálešom, s ktorým sa zhovoráme o udalostiach na Blízkom východe a skôr ako dám opäť ešte v tej záverečnej polhodinke slovo Emilovi Pálešovi, aby hovoril o tom, čo pred pesničkou spomínal. Ja len teda dodám, aby ste mali ucelený obraz toho, o čom teraz hovoríme, Alexander Dugin, to je ruský mysliteľ, na ktorého dceru spáchala ukrajinská tajná služba atentát. Zabili Ukrajinci tento Alexander Dugin hovorí, budem citovať z jeho diela. Spojené štáty uniesli Madura, čím získali priamu kontrolu nad Venezuelou a fakticky ju okupujú. Teraz ničili celé vojensko-politické a náboženské vedenie Iránu. To znamená, že už neexistujú žiadne medzinárodné normy, žiadne pravidlá a Organizácia Spojených národov v podstate už neexistuje. Postupne sme sa uberali týmto smerom, ale teraz sme prekročili bod, odkiaľ niet návratu v prvom rade musíme pochopiť, že v tejto situácii sme ďalší na rade my, Rusi, Venezuela, Irán a predtým Sýria a Hizbalách, to sú všetko režimy alebo politické systémy, na ktoré sa v súčasnosti zameriavajú Spojené štáty americké a ktoré sú našimi spojencami. V podstate, ak sa takéto kroky dajú podniknúť proti našim spojencom, ak všetko toto zostane nepotrestané, ak Trump uspeje vo všetkom, o čo sa pokúsi, potom v ďalšej fáze, možno dokonca počas rokovaní medzi Kirillom Dmitrievom, Kašnerom a Vitkofom môže dojsť k podobnej operácii zameranej na zmenu režimu v našej krajine, v Rusku. Trump vedie úplne konzistentnú, neokonzervatívnu geopolitickú stratégiu útoku. Štáty, ktoré boli cieľom globalistov za Bidena, Obamu a Clintonovej sú presne tie isté štáty, ktoré sú terčom aj teraz. Nič zásadne nové sa neobjavilo. Napriek škandálom a sporom s európskymi spojencami v NATO sa nakoniec títo spojenci postavia za Spojené štáty a zaujímujú rovnaký postoj. Pre nás je to teda mimoriadne vážne. Je to posledné varovanie. V tejto chvíli ja tým končím, už ten jeho príhovorom bol samozrejme dlhší. E, pokiaľ ide o Irán, v tejto chvíli takmer všetko závisí a dokonca aj náš vlastný ruský osud, ak chcete, od toho, ako dlho Irán dokáže odolávať. S každým dňom, keď Irán naďalej vzdoruje a bráni svoju suverenitu, sa strategická situácia môže začať meniť. Trump jasne očakával veľmi krátku vojnu. Predpokladal, že po zničení iránskeho vojensko-náboženského a vojensko-politického vedenia sa situácia v Iráne rýchlo zrúti. Inými slovami, spoliehal sa na piatu kolónu. Tak toľko Alexander Dugin, E, ruský filozof, ktorý, ako vravím, e, prišiel o dceru, on mal byť obeťou ukrajinského teroristického útoku, zabili jeho dceru. Takto to vidí on a to je v podstate to, aj o čom si ty, Emil, vlastne teraz e, tu dnes večer hovoril. Áno. No dobre. Zvrhnúť vládu v Moskve bolo otvorený cieľ, veď to deklarovali však sa o tom stále hovorí, že Putin musí dole a musí tam byť proamerická vláda. <clears throat> Len to je tak, že keď sa to nepodarilo cez tú Ukrajinu, tak chvíľu ustúpime tam, ideme taďal, ideme tam, ideme z inej, z desiatej strany, tam ich oslabíme, tam podkopeme. Čiže to je len neustále, ako taktika sa mení, ale strategický cieľ je stále rovnaký. Mm zo všetkých strán proste podkopať, obklúčiť, odrezať, udusiť a, a, a nakoniec sa vrátime, dobijeme tú Moskvu, dobijeme Peking. Hmm. Len takticky, jak sa to podarí, nepodarí, z ktorej strany. Ja preskočím to, čo som chcel, to, lebo ne, ne, vôbec nemôžeme urobiť záver. A poviem niečo už len k tým pred záverom o, tom, o tej náboženskom rozmere tej vojny, že to je, to je jedna vec teraz v hre, že, že akoby náboženské sily sú za tým. My sme mysleli, že my náboženstvo už nie a tak, a že to tí islamisti hlúpi majú iba. Ale Netanyahu hovorí, že pamätaj, čo ti urobil Amalek. Toto Amalek je no, nezlutuješ sa, usmrť všetko, ženy, dojčatá, zvieratá. To je citát z Biblie, kde nejakých Amalekitov takto vykinožili Židia. No, no a hovoríš, no Amalek je Peržan teraz. Usmrť všetko, ženy, dojčatá, zvieratá. Cituje Bibliu. To čo za premiér, ten Netanyahu? No v Izraeli sa začalo diať to, že namiesto tých európskych vzdelaných ateistických židov začali pre, prevažovať tí sefardskí, neeurópsky, ortodoxní, takí tí, tí proste z tých iných krajín a takí, takí proste čo dogmaticky veria Biblii. No a títo stoja aj za tou stranou Likud, ju podporujú a tí rabini hovoria o Armagedone a o, o nadradenosti Židov a odvolávajú sa na Bibliu a na takéto veci. Čiže tu, tu je v hre to, že Izrael prestáva konať racionálne a má eschatologickú horúčku. A spojili sa v Amerike s tými kresťanskými sionistami, čo sú takí evangelikáli, čo tiež veria v Bibliu doslovne, čiže proste v tej Amerike vždy bolo náboženstvo nejaké také primitívne také hlúpe. A <coughs> tam sú aj tí kreacionisti a, a takéto veci. A, no a títo veria, že ako v Biblii všetko je doslova pravda. Aj to, že Zem vznikla pred, neviem, 5000 rokmi a, a, a tak ďalej. Čiže keď tam je napísané, že bude ten Armagedon a že potom príde Ježiš a že to bude v Izraeli, tak oni si myslia, že tým, že rozputajú svetovú vojnu tam v Izraeli, že tým pomáhajú vlastne histórii e, k, k tomu, k tomu eschatologickému cieľu dejín a že, že vlastne tým, tým urychľujú príchod Ježiša. A, a, a proste takéto predstavy majú a vraj ich je 10 miliónov a vraj sú najzomknutejšou a najväčšou silou v republikanskej strane. Takže oni to tam vzali do rúk a, a oni stoja tiež za Trumpom a myslia si, to sú takí blázni, že oni myslia, že nevadí, keď vypukne jadrová vojna, lebo v tej chvíli príde Ježiš na oblaku a vytrhne ich a zoberie ich do neba. Hm. Takže to je jedno, čo už tu bude potom. Hm. No on ako správnych veriacich ich vytrhne do neba. A potom zrazu máš také veci, že už Bush zdôvodňoval útoky, na, na, keď útočil na tú osla, že mu to pošepol Boh. A a, že máš stovky sťažností v, v armáde, to, to sú tie, tie, že sa zrazu začnú sťažovať vojaci teraz, že ich veliteľ prehlásil, že táto vojna je súčasť Božieho plánu a Trump bol pomazaný, vyvolený Bohom, aby začal Armagedon, po ktorom príde Ježiš výborné, nie? Mm. Čiže tu sa tú, tú, tú politiku racionálnu prevzalo dogmatické hlúpe náboženstvo a, a vyberá samovražednú najhoršiu alternatívu. A títo ľudia sa tiež zúčastňujú na tom, že, e, že, že to takto je. A, e, no a čiže hlúpa teológia prenikla medzi generálov a, a, a tak ďalej. A len to je tak, že tam sa tak poskladajú, aj keď, keď vznikol Hitler a fašizmus, sa poskladali také nitky všelijakých rôznorodých hnutí, ktoré našli nejaký spoločný mm, ako záujem a začali ťahať za jeden povraz, no každému to vyhovovalo z nejakého iného dôvodu. A tak napríklad sa spojila dnes ako keby nejakí priemyselní boháči, nejakí miliardári, sa spojili s náboženskými fanatikmi. Teraz neviem, kto je väčší fanatik teraz, či, či arabskí salafisti, alebo títo americkí fanatici. Zdá sa, že tí, tí, tí islamskí fanatici sú menší, lebo v Saudskej Arabii majú viac rozumu, než, než asi tí, títo a spojili sa s umelou ako technológiou, umelou inteligenciou, že ten, tú, tie útoky na Irán tentokrát už robil stroj umelá inteligencia, čo firma Palantir, čo patrí Petrovi Týlovi, urobila pre Pentagon. Takže oni v reálnom čase sledujú všetkých, tá umelá inteligencia a okamžite vypracováva 10 tisíce cieľov a okamžite páli na teba. Čiže tá umelá inteligencia pozera, že kde práve si a vo chvíli, keď budeš sedieť v kresle vedľa tvojho dieťaťa a manželky, tak vtedy ťa, ťa, ťa, ťa spáli nejakou bombou alebo proste si všetko vypočíta že kde, kde si a čo robíš a, a, a, a kde ťa má trafiť najlepšie a v ktorom sekunde. No a to, toto, čiže toto sa, a pritom ten Peter Thiel není v tých evangelikáloch, ale má tiež nejaké také myšlienky, že vlastne demokracia je nefunkčná, on je nejaký technokratický libertarián a že treba nastoliť, vlastne zrušiť demokraciu a nastoliť nejaký iný ako eschatologický, proste kde, ja neviem, možno tie stroje prevezmu, alebo čo, nejaké takéto iné myšlienky má, ale si sadol. A, a on podporoval J.D. Vansa e, ako kampaň a ten J.D. Vance sa zase hovorí, že on má blízko ku katolickým integralistom, e, čo vlastne majú také myšlienky, že vlastne teologický rád by mal dominovať svetskému, čiže klasickú katolickú myšlienku, a že treba spojiť zákon s katolickým morálnym učením a že teda nemôže byť takýto liberalizmus, lebo takýto totálny liberalizmus, čo inak pravda, že tento extrémny liberalizmus znamená, že nikto nemá vzťahy vôbec s nikým, ani s deťmi svojimi, ani s rodičmi, takže není schopný tvoriť žiadne funkčné komunity. Nie, ale teraz ty, ty, a Vance čo urobil? On bol proti nechcel do toho Iránu, ale sa podriadil. Hmm. Stal tam a držal hubu a asi si povedal, že, že no musím, alebo neviem, čo mu povedali, že si s nami. Tak keď som bol prezidentom, tak podľa mňa teraz to prepasol. Mal sa nechať vyhodiť radšej kvôli tomu a bol by hrdina. Ale kto vie, čo mu povedali. Tu vidíš takú vec, že čo ja stále hovorím. Náboženstvo sa nedá vyškrtnúť, vykoreniť. Človek nie je bez náboženstva, to skrytie pôsobí tak či tak a môžeš mať len dobré alebo zlé náboženstvo. A tu, pretože sme sa tvárili, že nepotrebujeme náboženstvo, tak máme debilné náboženstvo. Ako tam tých, čo myslia, že keď rozputajú svetovú vojnu, že to vlastne príde Ježiš potom. Alebo nejaké podobné hlúpe predstavy, a takto sa to vyskladá, poskladá. Tí katolickí integralisti riešia čo? No, že tá demokracia je naozaj nefunkčná a že ten hlúpy liberalizmus naozaj nevie utvoriť žiadne spoločenstvo. Ale takto proste nikde to nevriešime pravdivo a správne a potom sa vyskladajú takéto krivé veci do nejakého spojenectva a zrazu to začne fungovať, že proste náboženskí blávni dostanú do rúk umelú inteligenciu a super priemyselné zbranie, proste americké. A <clears throat> Netanyahu mal v 95. napísal knihu, kde vymenoval zoznam všetkých tých štátov, ktoré musia byť zničené. Irán, Irak, Sýria, Afganistan, Sudán, Palestína, Somálsko, Líbia a Libanon. E, všetky som povedal, Sudan. A celý ten, a, a Wesley Clark, generál, povedal, a my sme ten jeho zoznam mali v Pentagone a všetky tie štáty sme zničili. Tá posledný z nich je Irán na rade. Neveď Irak rozvratili, Syriu rozvratili, Libanon celý rozbúraný, Líbiu rozvratili. Somalsko stále bolo útočené, v Sudane, o, neviem aká vojna, tam sa bijú, no, rozdelil sa na polovicu. Občianská, áno. Uh, jedno za druhým išli podľa toho zoznamu, to bolo dávno naplánované. A vš všetkých, lebo on povedal, že oni terorizmus robia, že to sú nepretila Izraela. Uh, v 62. Kennedy povedal Ben Gurionovi, že neverím v šírenie jadrových zbraní, lebo oni Izraelci nemajú, nesmú mať jadrovú bombu tiež, ale majú. A Kennedy to chcel mu zakázať a povedal, nerobte testy, chcem inšpekcie a chcem sa presvedčiť, že nerobíte jadrovú zbraň. A toto opakoval a v máji a v júni 63 tlačil na toho Guriona kvôli previerkám jadrových zariadení a konečne v júli 63 mu povedal, že USA stiahnu podporu Izraelu keď, nie, keď budú vyrábať jadrovú zbraň. No tak a v novembri 63 bol mŕtvy. To bolo naposledy, čo americký prezident odporoval Izraelu a povedal nie. Potom už nikto nepovedal nie. Nie, tak to je jedna hypotéza, prečo Kennedy je mŕtvy, bol A teraz otvorene hovoria Rubio, Trump, že no my sme museli zautočiť, lebo Izrael sa tak rozhodol. Hm? Oni sú podriadení Izraelu. Lebo že potom by, ja neviem, bol odveta na americké základne a bolo by to ešte horšie, takže Izrael sa rozhodol a oni musia poslúchať. Nejaký e, ten kongresmen, ktorý to bol, Buchanan povedal už pred 35 rokmi, že kongres je podľa neho územie okupované Izraelom. Že tam je tá izraelská lobby. Vítkov mm. a Kušner a nejakí ľudia okolo Trumpa, že sú izraelskí agenti ako otvorenie, nie že tajní agenti, ale že oni proste sú lojálni Izraelu a nie USA. A, a ne, nezastupujú záujmy svojej krajiny, ale cudzej krajiny. Dobre na tom je len to, že teraz to zrazu začína vnímať celá Amerika, že vlastne čo Američania sú ako kolónia Izraela a že nás vťahne do nešťastia. Začína to väčšina chápať. Čiže tým sa to pokazí ja neviem, jak to oni to dosiahli čím všetkým, proste inteligenciou a tými všelijakými tými, no jak sa volal ten vydierač, čo zomrel. No, ja, na Epstein? Ostrove. Epstein? Epstein. Veď na čo to tam on robil? Veď to nerobil, pretože si chcel privyrobiť, že vydieral ich tými, že tam natáčal pri všelijakých nezákonných veciach e, sexuálnych alebo čo, a, ale ale veď však on bol, pri, jeho žena bola dcéra vysokého dôstojníka Mossadu a celé to bolo, však on ich natáčal, pretože by vydieral všetkých tých svetových politikov. Preto ich tam dotiahol všetkých tých, tých. Každý tam bol, ešte aj ten náš tento, Lajčák. Lajčák. Hm. A, a a, a, a Lajčak, on ja úplne nevinne, on, on tam nič nerobil. Nie? A, a Epstein ho navrhoval, že má byť, má byť e, ten predseda OSN, či čo. Hmm. Tak to asi pre nič za nič. Lajčák mal byť, by, by, by ho, ho, oni by ho nominovali za vedúceho OSN, asi, asi prečo, keď im nič neslúbil. Hm. Na čo by tam dávali? Však by si dali nejakého takého, čo im niečo slúbil, nie? Na čo by ho tam dosadzovali? Lajčak sa tvári, že im nič neslúbil. Nezmysel. Takže oni nejako takto. Ale na druhej strane možno to není tak. Možno to není tak, že by jeden malý Izrael vedel ovládať celú Ameriku. To je proste jedna zložka toho. Ale tam sú tí nejakí obrovskí miliardári a vplyvní ľudia, ktorí tiež majú záujem a proste si to padlo do rany, že spolu s Izraelom oni chcú dobiť Irán kvôli niečomu, Izrael chce zničiť Irán, lebo chce mať lokálnu dominanciu a byť mať veľký Izrael a tak. Čiže to tiež není len kvôli izraelskej lobby, ale to sa spoja rôzne takéto záujmy. jedno veľké šťastie je, že Jeffrey Sachs je, Sachs je Žid. Si hovorím vždy. Lebo toho človeka si tak vážim, že je odvážny a úprimný. Hovorím, ako dobre, že je Žid. Lebo totiž Jeffrey Sachs dokazuje, že, že, že nie som antisemita. Lebo to znamená, že nie sú Židia zlí. A, a možno väčšina Židov na svete sú proti tomu sionizmu najmenej polka. Čiže není to tým, že je niekto žid, ale je to tým, že je fanatický sionista a spojený s nejakými tiež zlými ľuďmi, neviem akými, bielými v našej civilizácii a tak ďalej. Proste tu stoja bezohľadní zlí ľudia voči, voči čestným ľuďom. Hmm. A naozaj není to tým, že či je alebo není žid, alebo či toto, Takže vďaka Bohu nie sme antisemiti. Si na to spomente. Aj keď to vyzerá, že ten Izrael je, je, je to katastrofa. Proste to, čo, to, to, čo jak oni vedú veci, to, to niekto povedal, že pozrite sa, sa to je izraelifikácia politiky, o, lebo že Izrael toto robí už dávno a my sme to začali robiť teraz tiež s, s Amerikou, že to není bežná vojna, to je proste, že vyhľadiť naozaj všetkých novorodencov, zničiť, urobiť neobyvateľnú krajinu, prepadávať, terorizovať, vraždiť stále atentáty na všetkých vodcov, atentáty na vedcov, ktorí pracujú niekde v laboratóriu, Eh, proste ty, ty nevieš, keď máš ja a ty máme v telefóne možno výbušninu a niekto v Mosade stlačí teraz gombik, aby sme vybuchli, pretože teraz kritizujem Izrael. Proste toto sú, to je, to je ako keby úplne neludský, chladná teroristická si, si systém. A toto oni práve, že tam už asi 100 rokov takto sa tam melú na tom Blízkom východe, že to my sme ešte mali, že vojna mala nejaké pravidlá, ale teraz toto je ako nový stupeň barbarizácie. A my sme si pozerám, pomaly smerujeme k záveru. My sme si, Emil, dali takú, taký názov, že či na pozadí tejto, tohto zúfalstva sa, no, ro, sa rodí nejaká nová nádej. Tak tá nádej je teda v čom? Tá možná nádej na pozadí všetkých týchto hrôz, ktoré tu teraz zazneli. Počkaj, dokončím túto jednu, ja ti prečítam hneď no, 5 minút. Znamená, že jak je to s tým Exetom, ktorý to celé, aj chcel tie deti zabiť tak. Hmm. On, modlitba, Hexetová modlitba, Všemohúci Bože, ktorý cvičíš naše ruky na vojnu a naše prsty na boj, Ty, ktorý si v dávnych časoch pobúril národy zo severu proti Babylonu a urobil si z jeho zeme pustinu, kde nikto nebýva, hľa teraz sme sa povstali bezbožní proti Tvojej spravodlivosti a pokoju spravodlivých zlom palicu utláčateľa, zmarzlé plány a zlom zuby bezbožných. Nech zlo zahynie výbuchom tvojho hnevu. Nech ich bíci idú na porážku, lebo prišiel ich deň, čas ich trestu. Vylej svoj hnev na tých, ktorí spriadajú márne veci a odfúkni ich ako plevy pred vetrom. Toto znie jedna napodobení na biblických žalmov a jednak to znie ako krížiacky, čiže krížiacká výprava ideme vyhubiť neveriacich v Svetej Zemi tak to on chápe. A není to, to není, že to pripomína. On, keď ho vidíš vyzlečeného v plavkách, on má veľký jeruzalemský kríž vytetovaný na hrudi, kryžiacky. Čiže oni sú, oni žijú v nejakom svete, kde si myslia, že robia kryžiackú výpravu a idú proste vyhubiť neveriacich zo svetej zeme, alebo čo. Hm. A, a, a, a Iránci, prosím ťa, kde som to mal, som že to sú nezmieriteľné, s iráncami sa nedá, nemôže Izrael dohodnúť, lebo, lebo oni majú vraj v ústave, že, musia, že Izrael musí byť zničený. Tak som sa pozeral do... To je zlé, nie? Taký štát musí byť zničený, mm. teda mm. Ne, ne to, nedá sa nič robiť s takým hey. štátom, lebo mm. no len som sa pozeral do tej, do tej iránskej ústavy, že kde to majú. A a že nikde. Majú, majú. A mám, majú? ja ti prečítam tie články, že mm, kde to mám. Vina Iránu, toto to mám. Niekde. Článok 3 znie takto. Hovorí o bratskom záväzku voči všetkým moslimom a bezvýhradnej podpore utlačaným, celého z utlačaných celého sveta Článok 152 odmieta akékoľvek nadvládu hegemonistických mocností. A článok 154 uvádza, že Irán považuje za svoj ideál šťastie celého ľudstva a podporuje spravodlivý boj utlačených proti utlačateľom kdekoľvek na svete. Tak tu to máš. Hmm. A Izrael vie, kto je utlačateľ, kto <laughs> vyháňa z domovou ja, palestincov. Rozumiem. Majú to tam. Hej, našiel Aj proti hegemonom sú. Áno, Izrael sa v tom našiel. To oni tým myslia, to hej, on, áno. Hej, no. hej. Tak. Áno. Ne, ne, je tam síce ja, menovaný ja, Izrael, že, ale oni pochopili, že... že, že Iránci podporujú terorizmus. Hezbalah v Libanone, Hamas v, v Gaze, Hutiov v Jemene a tak. A Lenže my podporujeme tiež všade, že vyzbrojujeme a posielame peniaze našim skupinám, ktoré všade bojujú. A, a to je to isté robíme, ale že my nie sme teroristi, lebo my bojujeme za dobrú vec. Mm. A Hizbalách ako vznikol? No takže Izraelci vpadli do južného Libanonu a vtedy sa mierovi šíti, čo mali hnutie a mal nádej, demokratické sa radikalizovali a podali sa, my sa musíme brániť Takže Izrael vytvoril Hizbalách ako reakciu. A Izrael povie, no ale my sme reagovali, tam bolo to hnutie pre oslobodenie Palestíny. No áno, a že keď tam ste, ste vyhnali 700 tisíc palestíncov, ktorí tam žili v utečeneckých táboroch, tak oni začali odboj. No, čiže celá tá história, čo začína Lorencom z Arábie a tam od už 100 rokov že sa tam Arabi hravcami navzájom bijú a už to je začarovaný kruh do ne nekonečna a, a nevieš proste, kto je na vine, lebo, lebo každý už reaguje na to, že druhý mu niečo, niekoho zabil a, a, a niečo urobil. Hmm. Akoby nenájdeš už výnika, hoci ten výnik, ono to začalo tak, že vlastne tých Arabov oklamali, oni Angličania, ten Lorenz mal ich dôveru, Presvedčili ich, aby pomohli Angličanov poraziť osmanskú ríšu a že im za to budú mať svoju krajinu späť. Potom ich oklamali a povedali im, tu budú žiť Židia. A tí prišli a ich vyhodili odtiaľ. A odtedy je nenávisť. A, a proste vyhlásili štát uprostred, kde iní ľudia žili a že chodte von. Hm, Vina, nevina, treba rozmýšľať, že či sa to dá nejako napraviť. No a veď my sme nápravu mali vlastne. Jasir Arafat s Icakom Rabinom to dotiahli tak ďaleko, že urobili dohodu o dvoch štátoch. Že sa zriekli Araby terorizmu, e, podpísali to, to bola slávna vec, dostali za to Nobelovú celú mieru v dohody z Osla v roku 2003. No ale nejaký fanatik Izraelsky zabil toho Ica Karabina za to, že podpísal, že sa dohodol s Arafatom na miery. A to bol ten, čo bol z tej radikálnej strany Likud a po rok potom prišiel Netanyahu k moci a oni, že nie mier, mier nie. Veľký Izrael bude. Neveríme v mier. Iba veľký Izrael, keď všetci zomrú a my budeme vládnuť. Ale proste to sa takto nedá, že neveríš mier. Proste musí celé, celý svet to podporoval, bola medzinárodná podpora, dvojštátne riešenie, nech žijú teda palestinci a Izraelci oddelenie na nejakom území, ale proste už nebudú bojovať. A, ale zase nechcú, proste teraz on proste Netanyahu je tá strana, ktorá, ktorá to nechcela a zabili toho, toho rabina. No, a s podporou Hizbala, toho podpora Hamasu, no ja som dosť na to zíral, že som zistil, že koľko teda podporujú, z čoho žije Hamas. Terorist, vyhlásená teroristická organizácia má príjem miliardu ročne. Tam, by, tam oni nemajú vodu, nemajú nič, tam nik, nepracuje, 80% ľudí je na dávkach iba humanitárnych. Čiže Hamas od roku 2006 vládne v Gáze, zvolili si ich tí ľudia E, sú to akože teroristi a, a veď oni by sa tam neudržali ani chvíľu, lebo im nič nefungovalo. Ale niekto im dáva peniaze, preto tam žijú, všetko dostávajú. A kto? No tak som zistil, že Irán im tam posiela od 70 do 100 miliónov e, eur ročne. Irán ich podporuje a to, to potom aj oni kúpia za to aj zbranie, aj tak. Čiže Irán podporuje teroristov Hamas. A tých 900 miliónov zvyšných im dáva kto? No my, Boris, my, Benjamin Netanyahu, osobne organizoval dodavky peňazí, prílev peňazí každoročne cez Katar dozeral, aby Hamas mal peniaze. Amerika, Európa, Takže my podporujeme Hamas, my, keď tam dokopy dal Irán 2 miliardy, za, za odkedy tam sú, tak my sme dali niekoľkonásobne viac miliard tomu Hamazu. tak čo to, jak to je možné? A poviem, že, že, že nie, že my sme im nedali ani, ani cent vraj. My tam len pošujeme peniaze, ale mm. my tie peniaze sú určené iba na humanitárne veci. Čiže my, my financujeme chod celého štátu, toho Hamazu, že platy učiteľov, zdravotníkov, nemocnice, jedlo, sociálne dávky, všetko. Tak to všetko dávame ľuďom z, z, z dobrosrdečnosti. Hamas teda má zaplatený celý štát, oni môžu iba si tie peniaze nechať všetky na zbrojenie a pre seba, a Hamas vyberie na daniach 500 miliónov ročne, od tých ľudia, ľudia dostanú peniaze a povedajte nám ich. My sme vláda. Takže oni vlastne, ale my sme vraj nedali Hamazu nič a vraj in, bola previerka inšpekcie Dôka Hopkova zistila, že my Hamas vôbec neplatíme. my tam iba tam. pošujeme miliardy a miliardy mm. a oni vyberú to od tých ľudí, že dajte sem polovicu <laughs> a majú 500 miliónov. <laughs> A, a, a topia sa v peniazoch. A to je vraj my humanitárne pomáhame, lebo že aby ľudia mali čo jesť. Čiže by nemali čo jesť a tak. No však a potom by nebolili Hamas, nie? Tak by to bolo dávno zaniklo. A keď v Iráne e, je, že by hrozilo, že by niečo im chýbalo, keď je tam zlý režim, tak nepovieme, že pošleme im 100 miliard. Hej, že radovým Iráncom. Nie vláde, Povieme, že dáme Iráncom, sankcie no. a nech tam zdochnú, lebo majú zlú vládu tak jak to je možné? Čo je to za rozdiel? To je čudné, nie? A zistíš čudné veci, začneš rozmýšľať, že tak, tak to, to je to možné? No áno, a musíš nájsť za tým, že všetko má logiku. Netanyahu si financoval Hamas proti tomu Arafatovmu hnutiu, to, tej, to, aby, lebo to bolo príliš umiernené. On si ho vykopal, vyp, zaplatil, možno aj vyzbrojil, oni vedeli o tom útoku 7. oktobra, generáli mu to hovorili a akože nie, nie, hovor mi to, to není pravda. Možno, že aj, aj spolu organizovali, čiže on potreboval, aby ten Hamas zautočil na nich, aby potom mohol no. robiť to genocidu, v tej, mm. aby mal zámienku. Takže to sú čudné veci, že kto tu je na vine, tu, tu, kto má aký, komu o čo ide. Proste tu sú ľudia, ktorí pripravujú vojnu úplne cieľavedome. vedome ktorí ju chcú, ktorí majú na tom záujem, ktorí, ktorí proste hľadajú a vytvárajú priamo tie zámienky a dôvody. A my to musíme rozoznať. A, tým chcem to uzavrieť, že ja som teraz, ja vám prečítam niečo, som, no to bude najrychlejšie, Riešil som to, že ja mám v podstate 20 alebo 30 rokov školu angelológie začala tak neformálnejšie, ale 22 rokov už to má tú podobu, že na zámkoch máme presný ten program a, a 7 víkendov a preberáme vlastne tých 7 pravzorov duchovných. Teraz samozrejme ľudia chudobnejú, týmto budú, budú, budú ešte teraz, ešte len začne ako všetko dražieť. Tak mám 17 ľudí prihlásených na škole ako začiatočníkov v máji Čiže za celý rok sa nazberalo 17 ľudí, čo to znamená, že neviem, že musím zrušiť tú školu v tento rok, ale vôbec. Lebo takým tempom by trvalo do 2030, než by sa nazbierala jedna skupina, ktorá by reálne efektívne mohla, aby sa dal prenajať zámok a tak, ktorá by došla do konca, do 7. toho ročníka, lebo polka ľudí vypadne, čiže minimálne 40 musí byť, aby sa robil všetok koncert a umelecké časti a prenájom a tak. Čiže mne škola zanikla predbežne po, po, po 22 rokoch. A tak som písal list o tom žiakom, že mm, ešte sa zamyslíme, že či niečo urobíme, či môžeme niečo urobiť, lebo lenže tej mojej školy áno, ľudia budú chudobnejší, polka kultúry zanikne, lenže u tej mojej školy platí, že tam, 90, tam je obrovský potenciál úplne nevyužitý, lebo 90% ľudí vôbec nechápe, o čo sa jedná lebo myslia, že to je nejaká ezoterický vymysel o anieloch, ako vôbec nerozumejú, že to je proste nejaká 45-ročná práca, seriózna, hlboká, že to je syntéza vedy a náboženskej skúsenosti a, a, a všetkých takých vecí. A tak som zhrnul zmysel tej mojej školy, že čo tam robíme, a že vlastne práve svetová kríza teraz je práve ten dôvod, kvôli ktorému by škola mala začať rásť. Lebo dnes už aj slepý človek vidí, že svet a naše životy sa uberajú celkom inam, než sme si želali, plánovali a mysleli. Experti sa systematicky mýlia, politici robia pravý opak toho, na čo boli zvolení. Všetci rozprávame o miery, slobode, spravodlivosti, prosperite. Pritom podpalujeme vojny, rušíme slobodu slova, pachame genocídy a vyhadzujeme si do vzduchu <laughs> vlastnú energetickú infraštruktúru. Skutočné hybné sily diania totiž nemajú nič spoločné s tým, čo navonok deklarujeme čo si plánujeme, želáme a myslíme na povrchnej rovine vedomia a čo sa tára v politike, médiách alebo na univerzitách. O našom konaní rozhodujú hlbšie sily v našom vnútri, ktoré nám zostali podprahové a vôbec si ich neuvedomujeme ich existenciu. Tieto sily konajú skrze nás a my si to pred sebou len racionalizujeme a ospravedlňujeme všelijakými výhovorkami, pokecom, <clears throat> že sme slušní ľudia a robíme dobre, po čom už musíš zostať vo vlastnej bubline, lebo milióny tvojich obetí s tým nesúhlasia. Preto je čas sa začať zaujímať o anielov a démonov práve teraz. Je to smrteľne aktuálna téma doby. Iba ja som na nej pracoval 40 rokov vopred, ako keby som tušil, že bude potrebná. A angelológia dejín je jediná filozofia dejín, ktorá dokázala schopnosť urobiť dlhodobé a všestranné predpovede overiteľné štatisticky na nezávislých dátach. Proste tá angelológia je jediná teória dejín, ktorá dokáže vopred predpovedať všestranne, štatisticky spolahlivo na úplne nezávislých dátach. Nikto nevie predpovedať dejiny. Iba to, čo máme my na tej škole. A preto ja vidím dopredu veci, keď povedia, že Rusom dáme sankcie z Osipusa, tak asi pol sekundy mi trvalo, okamžite som, to nebolo rozmýšľanie, to je okamžitá intuícia. <gasps> si hovorím, no tak teraz sa postavia tí Rusi na vlastné nohy. Konečne. A presne to sa deje, samozrejme. To, takže všetci svetoví experti na Harvard a všade, všetci sa vždy mýlia. Oni, nikto z nich to nevedel. A ja to viem za pol sekundy. Jak to je možné? Jak to, že ja pred 30 rokmi napíšem knihu o Strednej Európe, že máme iné hodnoty, že to takto nejde, že keď ich nevnesieme niečo duchovnejšie do západnej Európy, tak sa to celé morálne potopí, že budeme plakať v tej, v tej Európskej únii bezduchej, že bude zneužitá a, a že budeme musieť vystupovať z nej a, a tak ďalej. A teraz to povie už aj Fico, aj všetci. Ale veď donedávna každý hovoril opačne. Nie? A nie, nie, veď toto sa na tej škole učíme, že vidíme budúcnosť pravdivo, dočítam to. Pred 30 rokmi som pred, to som povedal, že Európska únia sa bez duchovného obsahu premení na žalár, bude zneužitá len do súkromných vreciek. A ak jej východoeurópania nedajú duchovnejší zmysel okrem bezcolného konzumu, budeme sa potapať kvôli mravnému úpadku, budú nás vykoristovať a budeme musieť vystúpiť a podobne. Dôvod je ten, že ľudia rozprávajú o želaniach a nie o realite. Noviny, politici, experti účelovo slubujú klamu, ako sa to práve hodí. Experti zásadne klamu. To je vedecké tvrdenie, keď Tetlock e, na univerzite v Berkeley to spočítal. Desiatky rokov, alebo desať tisíce predpovedí všetkých tých, tých expertov, politických, ekonomických. A zistil, že, že v priemere majú úspešnosť číru náhodu 50-50, ale tí najlepší, ktorí sú, majú najväčšie tituly a vyznamenania a sú preferovaní v médiách a, a, a vládou v plati, tak, tak tí sa zásadne mýlia, že predpovedia vždy opak toho, než čo sa stane. Nenáhodne. Čiže toto to není možné, aby to dokázali šimpanz, keby, keby hádzal ja neviem, zemiak do, do, do, tých, do tých papierov, tak by sa trafil aspoň každý druhý krát do pravdivej predpovede. Ale tí najlepší predpovedi sa vždy, tí, tí experti sa vždy trafia do tej zlej. To, to zdalivo nepochopiteľné, ale všetko mhm. má logiku, veď oni sú platení za to, aby klamali aby sypali piesok do očí ľuďom, aby deň pred krízou a krachom finančným hovorili, že všetko je v poriadku, nebojte sa. Veď na to tam sú. A tá štatistika to dokazuje. Čiže na čo sú ním? My sme totálne oslepli. My, čo to znamená? Že my... No, no sex, takého experta, keď si urobíš opak, tak máš si, si vlastne štatisticky blízko e, pravdepodobne máš pravdu, keď veríš opaku, než čo on ti hovorí. <laughs> vždy naopak, áno. Ehm, o, o čo ide? Že bez schopnosti intuície je celá expertíza úplne bezcenná, pretože keď mi nerozoznám falošného od, poctivého experta, tak mi je to celé na nič. A, a, a potom sa len riadíme, ex to povedali, hen to po také informácie, to novinári, to experti, to politici. A pritom sme intuitívne, duchovne slepí, lebo my nevieme rozoznať, kto má dobrý úmysel, kto má zlý úmysel, kto klame, kto chce mier, kto chce vojnu, sme totálne slepí, absolútne nič nevidíme. A, a lebo, lebo čo? No lebo jedna z úloh hlavných teraz tohto obdobia je, my máme to oko intuície rozvinúť, oko srdca, ktorým vidím tých, tie duchovné sily za to, čo je za tú motiváciou, za tými kecmi a rečami, za tým závojom proste toho, toho, čo sa sype do očí, všetky tie, tie, tie proste reči slovné, tak musíš vidieť toho človeka, toho, tú náladu, toho ducha, ktorý ním hýbe, ktorý je ako neviditeľný. Toto, toto sa učíme na tej škole, otvoriť druhý zrak, estetické oko srdca, že dokážeš vnímať duchovné bytosti, nálady, ktoré za všetkým hýbu a to sú tie skutočné sily spoza závoja tých slovných rečí a tie musíme si uvedomiť, premeniť, zušvachtiť, zmeniť. To sa učíme v tej našej škole celý čas a nič iné nepomôže. Teraz ľudia si zvykli byť hladný po informáciách. Každý, to je strašná záplava informácií. Veď si, <coughs> teraz si uvedomte, aká je úplne zbytočné, že sme online informovaní, že sa začína svetová vojna. Ale nevieme to zmeniť. Tak budeme iba informovanie zomreme. Teraz alebo čo? Sme informovaní o zlých následkoch, ale nevieme ich zmeniť, lebo nechápeme, kto to vlastne robí. No my nie, lebo my sme slušní ľudia Všetci sme slušní ľudia a rozvracajú nám to tu zrejme Marťania. Preto viem predpovedať, kto ako skončí. Preto hovorím, že to skončí zle pre Ameriku a to chcem naučiť ľudí, lebo ja sa dívam na ozajstné prápričiny bytia, na hodnoty, z ktorých sa zmotňuje svet. Zlé hodnoty, neresti, nepravdivé myšlienky sa nemôžu zmotniť do ničoho dobrého. A je jedno, ako sa to obkeca. Proste ľudia to nechápu keď jeden zlý človek, ktorý je riadený zlým duchom, nebude z toho nič dobré a je jedno, ako to obkecáš. Ty môžeš hovoriť o humanite, o ľudskosti, o bla bla bla bla. To je jedno, proste to je jednoducho zlý človek so zlým úmyslom a zlými cieľmi. Je tam zlá kvalita, proste je tam celý motiv zlý. Je tam zlý duch. A my, ako slepí, on povie, že že ja, vám, ja ti chcem dobre, ja, ja chcem, že ľudskosť, ja súcit, malé deti. A my povieme, no však on povedal, že chce dobre. Tak ho zvolme. Až už nehľadíme na čo. A potom vždy urobí opak. Je jedno, ako sa to obkeca. Preto vidím vopred, kto a čo skončí dobre či zle, aj keď neviem detaily, ako sa to stane, ale viem, že osud si nájde svoju cestu. Aj keď to racionálne vyzerá, že všetko je zabezpečené, na všetko sa myslelo, stane sa niečo nepredvydateľné, tak povediať zasiahne Boh a veci sa zvrtnú tak, že zlé úmysly prinesú tak či tak nakoniec zlé plody a dobrá vôľa dobre. A my sme slepí, my nevidíme, že kto má aký motív. My, my proste každý niečo kecá a my proste musíme vidieť toho človeka za tým a tú duchovnú hybnú silu toto sa učíme. Učíme sa ten jazyk neverbálny, ten, ten kde, keď vypneš zvuk a, a všetky tie slovné zásterky, tak vidíš, že, že koho preniká aký duch, aká je jeho motivácia. Proste to som dával 500 príkladov na to, ako keď Hitlera vypneš zvuk, a hovorí o miery, že priniesol som vám mier a vidíš z jeho gest, že, že to iskry tým démonom, čo ide podpaliť vojnu svetovú. A že má podpísané kontrakty na astronomické sumy, že budú zbrojiť. A... Čiže učíme sa na tej škole vidieť, akoby otvoriť od druhý zrak, ktorý vlastne je niečo, ako že to vidíš zmyslom pre krásno, si estetickým zmyslom alebo srdcom. Vidíš obrazy za tým, ako keby si mal jasnovidnosť, ktoré ti vyvstanú popri tom, čo návonok vidíš vonkajšími zmyslami mm-hmm. a, a začneš vnímať a chápať, rozoznávať tie právzory, tie kvality, cnosti, neresti a vidíš, že charakter je osud. Veci sa neudejú tak, ako ľudia si naplánovali, želajú, rozprávajú, kecajú a neviem čo veci sa udejú tak, ako to určuje vnútorný charakter tých ľudí, ktorí to robia keď tam v tom charaktere sú zlé proste kvality, výsledok bude skazené ovocie. Keď sú tam dobré kvality, môžu sa aj pomýliť, aj hoci čo, výsledok bude nakoniec dobrý. Celá moja kniha, celá tá angelológia je len samé príklady na to, že svet sú zhmotnené hodnoty, ako tie hodnoty presne vyzerajú, ako poznám tie signatúry, že kedy začím je aký duch a to sú prámene bytia. Keď rozoznám ten počiatok, ten prámotív toho práducha, z ktorého niečo sa rodí, kde, kde, kde, kde ako pramenia vôbec myšlienky a pohnutky ľudí, tak, tak vidím tú skutočnú hybnú silu, ktorá skutočne rozhoduje o tom, že kam to povedie a nie som prekvapený potom, že ale veď on povedal, že ide pri, že ukončí všetky vojny. A teraz začal svetovú vojnu, ale že urobil to opačne. Tak toto máme bez výnimky stále. Hm. A neustále denodene podporujeme proste samé zlo okolo seba. Všetci. Len preto, že niekto nám povie nejaký kec. Namiesto toho, aby sme rozoznali ľudí, ktorí sú zvnútra čistí, pravdiví, čestní, a jednoznačne ich podporili a, a stáli za nimi. Od každého, každý, hociaký starosta a všetky miestny, ja neviem čo, tam v dedine, tak stále my si tam dáme, lebo on nám niečo slúbi, nejaký kec, nejakú lož, niečo. A už, už ho podporujeme. Ste, musíme s tým prestať. Musíme si otvoriť oči duchovná. Tak tým som No ja tu mám ešte veľa vecí zaujímavých, ale týmto som aspoň pripomenul, pripomenul že, že tá moja škola existuje alebo existovala, <laughs> že na čo bola dobrá, s tým, že tvrdím, že ona bude existovať ďalej, ale len, len je to nejaký proces, že kedy to ľuďom dojde, že na čo to vlastne robím mm. a o čo mne ide. že tu, tu nie na toto celé rozprávam, aby sme sa len informovali, že ideme do zániku. Proste ja vyzývam ľudí, aby sme urobili, začali vnímať tie sily, ktoré rozhodujú o tom, že kam pôjdeme a kam nepôjdeme. Nielen boli na obrazovkách teraz informovaní a svedkami toho, ako sa všetko deje inak a sa čudujeme. Lebo všetci rozprávame o nejakých pekných slovičkách, ale my proste tu je, to sme veľakrát sa dotkli tej témy, to ľudia naozaj stále ešte nechápu, že, <clears throat> že lebo sami sebe nechápu, nevním, nepoznajú seba že čo, človek sám sebe verí, že on má nejaký dobrý úmysel, ale to je iba racionalizácia. To, čo robí, má iný dôvod. Cez neho pôsobí nejaký dobrý alebo zlý duch. To je jedno teraz, nemusíš veriť v duchov, to si predstav, že to sú podvedomé štruktúry mozgu. Teraz ich už tam vidíme na, na tom skeneri. A, a, ale podstatné je, že to je podvedomé. A že, že toto vedie toho človeka k nejakému konaniu, to vedie, čo vedie tú, túto, jak sme ju skritizovali, tú kresťanskú demokratku. Že, že útok na Irán je, je obrana, hmm. lebo oni nás ohrozujú. Tak strašne nás ohrozujú, že musíme rýchlo ich všetkých zabiť. No. A, a je to obranný a, útok ešte, aby... No čo ju vedie, čo, čo kresťanku No však démon nejaký, ale ona si sama pred sebou si to zdôvodní nejako, že ona vlastne chce dobre, že ona ochraňuje demokraciu. Proste toto je, toto je proste stav psychický všetkých. My sme úplne duchovne nejako my sme technicky pokročili, a duchovne sme sa prepadli do čemného stredoveku. Sme úplní duchovní analfabeti. Vôbec sme si úplne prestali uvedomovať to, čo kedysi sa normálne denne učilo, že daj si pozor, aby si ne nasledoval nejaké našepkávania proste diablov, modli sa, uvedom si to a tak obráť sa k Ježišovi alebo niečo, proste niečo rob. Duchovne dávaj pozor na svoje tie skryté pohnutky, na, na tie podprahové veci. My to ako vôbec sme úplne zabudli. A teraz každý e, vlastne je vedený úplne zlými silami, plus minus, vidíte, že hlavne tí, čo sú vo všetkých takýchto funkciách, ale má to krásne zdôvodnené samými tými omačkami a tými sprostými rečami. A potom nevieme, že kto to tu robí, to zlo. Ste musíme toto si začať sa normálne zobudiť z tohoto a začať o tom nahlas hovoriť. My sme tí zlí, klameme sa, máš zlý úmysel, neobkecavaj to. To je vidno z konania, vidno proste, keby sme začali úprimne o tom hovoriť, tak sa z toho nevykrutiš. Mhm. Len preto nastáva tá bublinizácia, že je zrušené akékoľvek dialógy, akákoľvek konfrontácia, nič, nikto s nikým nerozpráva, lebo, lebo to ti naruší tú bublinu, ten sebaklam. Mhm. Keď sa stretneš e, s niekým, komu si zabil celú rodinu, tak sa ti ťažko tie, keď si ďalej hovorí, e, čo si si vymyslel tak zostaneš iba so svojimi spolupáchateľmi v tvojej bubline. Proste musíme obnoviť a vidíte, že náboženstvo sa nedá vykoreniť, proste, že ja nemám hovoriť o anieloch a tak a zrazu máte bláznov, ktorý obeja Armagedon. Proste my musíme si uvedomiť, že duchovný rozmer je súčasť ľudskej prirodzenosti, že si ho musíme uvedomiť a musíme ho vzdelávať, zušvachťovať, zdokonalovať a urobiť súčasťou a tým sa to ozdraví. Proste rozum aj, duch, aj mm, duchovná intuícia, aj všetko to má byť všetko správne pestované, sklbené do celého človeka. To je tá sofiológia. No a myslíš, Emil, že je to tak, že keď, keď sme tú, tú, tú tému dnes nazvali, tak či, či sa nám na pozadí týchto hrôz a beznádeje rodí nejaký nádej. Takže je to teraz tak, že tá pôda je teraz skyprená práve na základe týchto tak teraz bude dobre s Kyprená, veď ja 30 rokov mám čo za problém. Že každý mi hovorí, že na čo tu ty filozofuješ a na čo sú to vôbec tie tvoje duchovné. Však my to vôbec nepotrebujeme, však máme blahobyt, e, plný supermarket, bude malé Švajčiarsko, bude konzum, že ty, ty, ty my ťa vôbec nechápeme, prečo by sme ťa mali počúvať. Chápeš, že ja som bol mhm. úplne beznadejný, akoby tá, tá, ten, že to vôbec ako hmm. ľudia nemali motiv vôbec sa zaujímať. No. Teraz no. je to oveľa lepšie. <laughs> teraz, teraz, teraz to je tisíckrát lepšie. Mm. Každý už pochopil, že niečo je úplne zlé. No každý, no. A, úplne každý no, nie, no ale no, tak, ja jasné, tak, že, jasné, že áno, chápem, chápem. Veľa ľudí, to. No. Ďaleko viac ako v čase, keď si s tým bojoval. No. no tak vieš, ale už teraz fakt je tak zle, že už každý pochopil, že nejdeme dobre. Mm. Mm. <laughs> fakt asi každý. No. však všetko sa zhoršuje a, a jedno za druhým. Tak proste je situácia, kedy, ktorá núti nás. Je to, je to šanca, vzniká šanca teraz si to uvedomiť. No, vzniká šanca. Ľudia majú na to dôvod a, a no, v, mohli by teraz chcieť. No, no, no Emil, že no. vzniká šanca, mohli by chcieť a presne v tejto dobe zaniká škola angelológie, ktorá prežila časy, e, keď si to ľudia neuvedomovali a im to bolo jedno, tak vtedy fungovala. A teraz, v čase, keď je pôda skyprená, a keď e, by to mali začať chápať, lebo vedia, že ideme zle, tak v tejto dobe škola zaniká tvoja. No, teraz, teraz povedia, sa... že nemajú čas na duchovno, lebo je vojna. No, teraz je to sa to, <laughs> vieš, takže no, ale ja, ja problém, si myslím, no. že ona nezanikne. Hm? Že, že to, že, že nezanikla, hm. lebo, lebo, lebo potenciálne tam je to, že to môžu začať ľudia chápať, hm. že o čo tam išlo. Práve zase vďaka tomu, čo sa deje tak aj vtedy škola nezanikne, keď sa tam niektorí ľudia prihlásia ktorí možno by tam aj chceli ísť, ale povedzme, že o tom nevedia, že sa to k ním <clears throat> nedostalo. To je, je to ťažšie, teraz už polka ľudí nebude mať peniaze na to, hmm. ale zase mnohí, ktorí proste mnohí ľudia by tam prišli, keby, keby im to došlo, že o čo tam ide, vieš. Hmm. No a... Že to, ten mentálny automatizmus je, že a čo nejaká škola o anieloch, čo to je ezoterický klub, kde si predstavujú Hej. nejakých anielíkov, mm. že to sú nejaké výmysly. Lebo to je proste zvyk medzi ľuďmi, že takto si to predstavujú. No a, no a len tak technicky na záver, že ešte je stále možné, keď by to niekoho zaujalo, teraz čo hovoríš, tak ešte je možné sa prihlásiť, či už si to uzavrel na tento rok? O, môže sa, nie, nech tam pošle prihlášku, bo vždy tam je nejaký termín, na prvú školu, ale ten májový to ja musím rozhodnúť už pondelok, útorok. Ja musím mesiac pred termínom eh, buď potvrdiť alebo zrušiť jasné, jasné, tú objednávku zámku. Hej, hej. Eh, čiže keď to Ak sa budem počerli... zrejme musieť zrušiť, tak to posuniem asi na september a hmm. proste bude to a tam zase bude možnosť. Hej, hej, hej, rozumiem. No tak eh, aj pre tých ľudí, ktorí povedzme by chceli vedieť, že o čom sa teraz bavíme, kedy, kde, aká, čo škola, tak napríklad e, na facebookovej stránke pod reláciou na niť, myslím, že včera, keď som dával tú putavku alebo pár dní dozadu, tak tam máte informáciu presne v tých komentároch aj o tejto škole, že kedy, kde, aký kurz a čo, tak si to skúste pozrieť. Ak by vás to zaujalo, tak sa na to pozrite. No, tak e, čo je, Mil, končíme? No tak 3,5 hodiny Áno, už by prešlo. Bolo, bolo končiť. Ja, ja sa... som tu ešte niečo mal, ale už to nemusíme, je toho dosť veľa. Uh, je toho dosť veľa a inak aj dosť veľa mailov, ale do toho sa už púšťať naozaj nebudeme, lebo je pol dvanástej, za chvíľu polnoc. Tak ja verím, že nám to poslucháči odpustia, že sme sa do tých mailov nepúšťali, lebo naozaj už je tých hodín veľa. A ja tak ako som aj tú reláciu začínal, že však je jasné, že relácia pokračuje ďalej. My sme sa už dohodli aj na, na májovom termíne, čiže zase o mesiac budeme pokračovať, takže ak by aj nejaké otázky ostali, tak prípadne by sme si ešte potom mohli možno tam presunúť. Takže, no nič, nebudem to zdržiavať. Emil, ja ako naozaj ti veľmi pekne ďakujem za ten dnešok, uh, za tie všetky informácie a načeším sa na ďalšie relácie s tebou a verím, že aj poslucháči, tak tak dobrú noc ti prajem. O, no, o mesiac máme naplánovanú. Tak, tak. Ja zase niečo porozprávam z tej mojej práce. Tak, o mesiac. Tak a ten... Najnovšej. Ten dátum samozrejme dáme aj poslucháčom vedieť, aby, aby boli informovaní. Takže Emil Páleš, sofiolog, dnes večer. Emil, maj sa pekne do počutia. Dobrú noc prajem. A, a spolu s Emilom vám ešte stále pekný zvyšok